Bonnier anser att bokkritiken snart unknar I årets bokflod den arme läsaren drunknar Jag fick en bok och den var så mäktig och stinn den Att när man läst den så var man borta med vinden Numera skänkes det stora pengar till vikten Dessvärre utgår belöningen efter vikten En bok ska vara flera meter tjock och inbinden Ty annars är den ohjälpligt borta med vinden Fru Signe Hasso, hon gillar ej att man käxat På Gösta Ekman uti hans senaste häxorna En sådan gnista han hade när de spelade in den På premiären så var den borta med vinden Fru Göta Ljungberg sin lås i Nevjork låste Och for till Sverige men blev förkyld ty det blåste från Algren kom det en läcker läckerol, Jenny Linden Intyga rösten blev genast borta blev vinden Till Greta Garbo snart hela Hollywood gilja I pressreklamen det verkar som hon bör vilja Låta en kar komma innanför gallergrinden På vägen dit redan var han borta med vinden Herr Josef Sachs var på jakt med kungen och grädda och Bergas hjortar på självmord voro beredda Det blev ett kameraskott för Josef Men hinden blev full i skratt Och så var han borta med vinden Den gode Iden han byter hattar och åsikt Men går bak Chamberlains rygg när det är för blåsigt han vänder kappan och vänder samtidigt kinden Hans statskonst den är att han är borta med vinden Herr Sven Hedin vid Faterland kolonier Trots att de övar censur i hans skriverier Men hur han fjantar och stad på onter den Linden I bokklubbsfönsterna är han borta med vinden Ett hembiträde med frun i huset har tippat Och det blev tolv gånger rätt så det var på vippa Hon fick förhöjning på lön men husmon drog in den Sen dess är visst även jungfrun borta med vinden säger då det Den kärleken, den kärleken till finska barn Hur har den inte lyst ur varannan blick Ett eh, man, Det Apperten, det Apperten gav upp på NK En dag där man fick Se alla Stockholms damer som klär sig elegant Ta kakor av herr Fant Och en och annan tant hon nöp i filmcharmören som trodde hon att hon var på en realisation alla bakverk gick in Ut i entrén, ut i entrén Så det åts vetemjöl Som kunnat rädda ett land från svält Ja, jag säger då det Den kärleken, den kärleken Tack vare den, vad har magen ej smält? Damernas pälsverk låg representerad Uppehälle för flera tusen små Men pressfotografen som fotograferade han tänkte nog då och då det var fan vad de står I närliken, i närliken utav prins Wilhelm Så fort man försöker att ta en plats Ja, jag säger då det Den kärleken, den kärleken Vad vore livet om den inte fanns Ja, jag säger då det Den kärleken, den kärleken till vita sporten Vad den har föryngrat vårt majestät Där står åldern i vrån Med smäligen, med smäligen Att den på sportsmannasjälen går bet Gärring som är rektor Man gick i fiffikus I radio som plus Blev hovlig medikus Genast kunde kungen Ej själv beträda plan Men då kom Rositas ram och resultatet av den konserligen, konserligen blev att det genast blev bollning med kungliga Pettersson. Ja, jag säger då det, den kärleken, den kärleken, den stimulerar både hoppet och tron sköna Rosita vars stämman vibrerade sjöng om Bobby med royalistisk där Men när majestätet steg fram och signerade hennes chilenska gitarr hennes röst satte sig på tvärliken, på tvärliken Men våran kung han la bena om nacken som förr med glans Ja, jag säger då det, den kärleken, den kärleken Vad vore livet om den inte fanns? Jag lider inte av några komplex Är jag bland sjåare Halsar jag bärsor båt fyra, fem, sex Och blir allt råare Om jag befinner mig på vernissage Bland konstens aperten Gratis kortsnålare, prinsar och målare Blir jag som en utav dem om tavla utställes eller kravatt Det gör inte ett skvatt, det gör inte ett skvatt Till väggen skyms utav det korrifen Som ska hälsa på prins men jag är expert så jag vet nästan strax Vem mästaren är bak Josef Saks Om exet målat en ko eller katt Det gör inte ett, inte ett skvatt är inte livet just nu, kära ni, ett kaffesurrogat? Utan en endaste böna uti, men vad gör det, kamrat? Någonting äkta vi har i vårt land, och det är Jussis röst. Och sångartemperament det är väl en present Nedlagd i Dalmas bröst Om han får sjunga i Amerikat Det gör inte ett skratt, det gör inte ett skratt Med dollars mutar man inte en stor Och så sjungande ursvensk tenor från tåget och klippen och New York han sprang Till freden och höjvade klang att USA ligger krossat och platt Det gör inte ett, inte ett skvatt Jag vill ej använda urgamla trick För att slå in min son Jag har ej tänkt ens ett ögonste blick Anstränga vår salong Med allsångsövningar man är väl höjd Över en sån nivå men jag rår inte för att jag trots detta hör allihop sjunga som så Att hans refräng är både torftig och platt Det gör inte ett skvatt, det gör inte ett skvatt Men melodin är så envis som knott Den går in som ett så kallat skott när nästa gång operan ger visselkonsert Så visslas förvisso den här av navelns snajdare eller av pjatt Det gör inte, inte ett skratt. Som det viljes jag är e, över år flyger jag nu tillbaks till det gamla Aten via skånska Parnassen där jag vi gör besök för att sjunga Torvans lov med Frans G.B. och Bök för det ska vara feda breda pågar som ska göra det Det landet gosen det ska besjungas av en mera rund poet men ut i den gåsparad där Österling sig ställt med glans Jag smyger mig bakom Gullberg som en sparv i tranedans Herr Ivar Harrie går ej i gåsamarschens långa le För det ska vara feda breda pågar som ska göra det Men jag säger liksom farao när det tog slut med höt Det ska väl också finnas några magra nöt Det ska väl också finnas några magra nöt i den svenska revyhagens saftiga gräs Dansar Hagman och Gustafsson oxdans fransäs Emot Potte och Reinholds Men när Tor Modén sticker magen över rampen Nu kommer skrattsuccén För det ska vara fina breda fåglar som ska göra det Åt mig och Långa Lövås vill publiken på sin höjd blott le När fru Karin Juel för en tid sjöng visor bunt på bunt så ville den spanska sjalen inte räcka jorden runt Herr pessimisten på sitt usch har tjänat upp sig till ranché Men det ska vara fina breda vågar som ska göra det Men Ludde han säger Jag är inte rik men jag är söt och det ska också finnas några magra nu Och det ska också finnas några magra nu vår dynamiska tid har ett stort ideal Filmens hjälte av midjan ska vara så smal Hans sin manlighet skall ha hängt upp på en tråd Men den typen vinner inte hela landets nåd det ska vara fyra breda pågar som ska göra det På duk och biografsalong till bredden fylls av Edvard P I bakgrunden ska Bengt-Åke Bengtsson stå som mogen frukt Som om inte själva manuskriptet var tillräckligt tjockt En bra replik får ingen säga som i filmen spelar med Det ska vara fyra breda pågar som ska göra det Om tunnbrödet allt börjar jäsa, trampar Edvard strax på bröd för bredvid får det bara finnas magra nöd Ja, bredvid får det bara finnas magra nöd Jag vill ej springa med skvaller men när jag står här vid Stureplanska kantarellen med hela världen och aller så kan jag tala om att det regnskydd som inte till Stockholms sorg kom att resas i marmor på Norrmalms torg. Det fick herr Berko på Stureplan, det är det som de säger på stan. Där har stockholmskan fått sig ett paraply under vilket hon skyddar sin viljehy och även möter sin livskumpan Det är det som de säger på stan När höken tror han fått korn på den ljuva Blir han fångad till tvärs över plan Finns det bojor för hökar hos duva? Ja, det är det som de säger på stan jag vill ej springa med skvaller Men mitt i natten det kuttras på Sankt Markusplatsen Där mötas stans faderaller Av alla kön för att konversera om konst och om livsproblem Erotiken den har också sin boem Agnes von K går på Stureplan Det är det som man säger på stan där får inte blott diktan inspiration Även riksdagsman Svensson går som motion Hem med en gris utan marsipan Det är det som man säger på stan Ja, jag vet mycket och är ej ovillig att förtälja för var charlatan att vår stad har fått sitt Piccadilly Ja, det är det som man säger på stan Var justitierådet tar manikyr Och var nyskilda fru baronessan hyr Hur hon har fått sig en naga kan Det är det som de säger på stan Linje 11 tog herrskapet Svensson då Det var nygifta sedan till linje 2 Frun tog en övergång häromdagen Det är det som de säger på stan Ty vi av pressen blott skummar ingressen Så politiken den giver vi pan Men har stockholmaren inga intressen Jo men av det som de säger på stan körbitsmålaren I himlaspelet går jag kring På jordens ring Ja, alla ting Ger en släng av skandesleven, Så i mig ni ser En veritabel gullförgyllare Förgyll vad du kan förgylla jag sjunger med hinken till hans Varenda aktie i mager mölla Ger jag en liten prydlig gullig glans I kanten jag fyller var sprucken ranka Med bladguld ni frågar hur så Io so, llamo l'ardona bianca, ty det rullar mig att måla så. Varför är e människan på sitt leende så sabla snål med stumma tål nås många mål som med sura miner aldrig nås ack nej be tandläkaren din att hjälpa dig förgyll vad du kan förgylla plombera med pärlor var tand och le som sickan mot parkett och hylla Hon var för hela Sveriges långa land vår Karlsson men sedan hon blev matrona Hon kallar sig Reuter Pivå typ Sitt Karlsson fick hon jacket krona och det roar hennes små lesor jag ger var rostig kyrktopp Här och var en liten klatt I färgen matt På en demokrat skratt Till exempel Allan Fukt går jag och köper färg Och denna politikens pinneberg Förgyll vad du kan förgylla Herr Fukt blir så lätt grädelin han darrar för trots allt och börjar hylla Det ideal som delas av Hedin och Rytger Jag uppmuntrar även Per A och övriga sossarna små Partiet bör ej fuktan bära Vi roar våran kulpress så när jag tar till min önskepensel blir det helg igen I Belgien, Leopold vår vän Reser till fru Wilhelmina på ett kärt besök Och tas emot med vals av blomsterlök Förgyll vad du kan förgylla Så fritt blir vart folk och vart land till Oslo far kong Christian att hylla kung Håkon i kortege på Karl Johan på ryggen Laval och Petain lagt byna Europa är fritt från ärsats den glada dag när Sankt Helena på nytt blir en historisk plats med fan i dramatik Här ska spelas lyxrevy, man är väl rik I herr Danilos sko Glömsk av Lollo Frofro dansar jag till guldförgyllda lutorna med de ganska fallna små valutorna. De har trots sin väst en ömregiös som ett rosenskimmer sprider över livets bistra tider. Undra på om man blir kleptoman av lite guldregn över stan med pesetas och med lira och med frangen jag svira. Jag har gått och har blivit en ottoman av lite guldregn över stan Bedårande rubel du föll under jubel från kronan och pundet Det regnade på city, droppade ut i norrström Sköna dollar, kyskets bälte Har du fått av rosevälte När du faller blir det ta fan Lite guldregn över stan Häromdagen en resande för mig beskrev Hur en ung spartan som gömt en silverrev Under sin mantel lätt Uthärda bestens bett Tills att hörn är döende på se sin svar Rävarna man mera bakom örat har Vår jeunesse doré av det slaget Som ett rosenskimmer sprider Över livets bistra tider Och som taxeras i en viss romantik regn över stan Dessa tidiga roéer hålla sig med danaéer Som tar motor på sin åtta man Lite grann regn över stan Vår stockholmska Tarzan Av morsan och farsan fått bil Det är klart det Det regnade på hönan, droppade på kycklingen Att se Tarsan och hans lampa På en tandemcykel trampa Tycker varje gående spartan Är lite gullregn över stan Varsågod, en slant ger jag greven En penning för även er granne till vänster Ty regnade på Fons och droppade på Pettersson När min sista slant är nupen Har jag fram mitt guld ur strupen Så det strömmar som ur en vulkan Lite gullregn ur stan Sveriges handelsdelegation reste nyligt par avion för att skaffa handelsutbyte med herr Stalins väldiga land samt försöka att knyta band kort sagt kalas alla knyter Sveriges näring och industri var så utmärkt representerat att jag tänkte lite esprit har väl aldrig någonsin generat jag tog planet dagen därpå När jag framkom till aerodromen Stod där Albin Johansson på röda fältet Och skrek välkommen Hurra, hurra Vad det är roligt i Moskva Delegationen tycker liksom jag att detta är en härlig stad Jag fråga om han kände Garbos film i norska Och så av kungen jag i uppdrag fått att fara hit och det med brådska För att granska om det är någon som av det röda paradiset Har blivit fångad så att han har glömt då sitt land Men Albin svarar blott hurra, hurra Vad det är roligt i Moskva Här går en dag i sänder eller två eller på ryska Nick Show Albin svängde sin chapoklack, Fram sprang strax en skäggig kosack Med en hundra hästkrafters trojka Fiskan över kylaren ven Trojkan satte genast i sken Över boulevardernas njojka Tanken den var nämligen full Av den vätska delegationen kände bäst För ordningens skull vill jag tala om det var vodka Trojkan sade plötsligt en skål Mot det hus där delegationen tagit in Hotell Så det klang i restaurationen Hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva jag steg inuti den aula som var besatt av svenskarna Champagnen rann ut i det ryska råa jallet Och Gunnar Andersson från Trollhättan han hade satt sig mitt i fallet Rolf von Heidenstam på Rasputins kam satt och spelade Tchaikovsky Här är verkligt skoj till Moskva Tolstoj sa minister Assarsson Hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva Delegationen som var gul och blå har blivit äldre Nitschov Dan därpå gav Stalin parad Vår delegation blev så glad över att den blev inviterad Att på hedersläktaren stå Men herr Konsum tänkte som så Varför inte bli applåderad? Ty i tåget var republik Ut i Sovjet hade sin egen vagn och grupp med mask och mimik Typiska för bygden och tegen Men ingen handelsdelegation kom på läktaren Stalin blev gallen Men han lyste som en ikon När han hörde välkända trallen Hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva ett större hölas över torget drogs i dessa svenskarna och slogs På handklaver, de spelar sånger på begäran De hade liar men på rysk man i stil med hammaren och skäran Men för Stalin sprang de med stor talang och begynte dansa oxdans Det blev sån succé att vartenda le löstes upp och vrålade Hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva Vad Sverige vill, sa Stalin, ska det få Men ni blir kvar här, ni! Allting går igen ur tidens grums och mögel dyker upp ett skrämmande fantom. Även Grekland hade sina vandorfögel fostrade i Sparta och i Rom. Ur seklers skuggor, ur årtusens damm Ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram Det är den ökända hästen Hästen från Troja Moderniserat till femte kolonn Majoren Quisling är en papegoja Som imiterar så gott han har förstånd vi är och synvakt blott fredliga pågar med grekisk rakborste ut i vår hatt men i ett höj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan bajna. Och det Europa som högljutt hörs höja att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända hästen från Troja som alltjämt spelar sin gamla hjälteroll. Bland de vilda hästar som har galopperat på fru Klios rännarbana är det trojanska hästen som sig minst generar för att lyfta svansen här och där i världsmanegen politikerna som dumma Augustar stå i parad, hurra! Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttargången sig statsmännen oja en del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja det är en högst neutral politik Vi svenskar umgås med kraken i sämja Han går numera i reguljär trafik I vissa tidningar säger man noja På rätt vi håller, men helst på rätt häst Och för den ökända hästen från Troja stå avs i dessa dar onekligen bäst. stan vid Göta älv man tror att man en liten Londonbo men en sjöman Som sett sig om i världen Han kan tala om för dig Att din stad är mera fransk än du vet av Med fransk jag menar inte alls Paris Nej, Göteborg på alla sätt och vis till läge och miljö är Skandinaviens Marseille Ner i hamnen luktar rena medelhavet Göteborgaren ska ge mig rätt om han törs följa mig Till de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille Över luntan tur till smala vägen där som sommarsöljäsen sjöngs på vadmans tid Gamla Eklundsgatan den är inte av erotik Men på Östra hamn om natten är det lika bra trafik När man går där kan man hålla vad Att man befinner sig i de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille Från Kärringberget över Kåkarna Får segelleden ljus från båkarna Matroser ifrån fjärran länder söker sig en hamn Och en famn att vila ut i eftertrepen På Vauxhall levs det sen det glada liv Som alltid slutar med att det dras kniv Ty flickorna är få men ölbuteljerna är fler Först i vinet i Marseille, det heter Prippen Så en nöjeslysten främling han har svårt att säga nej I de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille Uppåt södra vägen i ett ruckel finns en ljusskygg krog som kallas Lorensberg. Innehavaren talar grekiska så smilande och hal. Han dig lockar inom dörren, du tror det är en schysst lokal. Men när notan kommer ser du strax att du befinner dig i de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille. Men var sommarkväll går vi till Liseberg med vårat tjej från de ökända kvarteren i i rustiga Marseille för att akrobater se och ropa Du kan gärna hoppa Kommer vi har nät Kungsportsavenyn och hissingen smälts ihop till en publik Hyresgästen Martin Andersson Han dansar med fru Wik Liseberg, tänk att det växt En sådan skön förgätning Ur de ökända kvarteren I det ruskiga Marseille arme arma huvudstad En bit av Sydamerika Så många som haft tid och rum Har suttit på Palladium Har varit långt, långt borta med Bovin och Leslie och Clarke En natt i Rio hade märg Det var en film med cirkus och färg I Gala Och en smula galla Det känslor svalla Så pyramidalla Från stad och till Haparanda vi blodet vill blanda med Carmen Miranda Hon låg ett så stort och så brett leende att till och med öronna skrattade med i Ghana och en smula galla Hon tjöt och spralla och var explosajt hon gled som upp på ett bananskal från Fife Från topp till tå var den flickan high life I filmjournalen läser man rätt intressanta ting minsann Där står varenda måltidsstund hos lilla Karin Ekelund och hennes make herr Lövin en är ute i periferin men för vart han som han drar ut går det ett middagskonvolut i Ghana och en smula galla på Parrish fralla man far med sin skralla var Hasse med nyskuren lagre sist Lorens den fagre och Filip den magre Herr Marmstedt bär smoking i vit vitelegans Herr skeppsredar Reuter bär hustrun sin glans i gala och en smula galla Hans Ingo alla ger honom en drive Ty filmsocieteten den blixtrar på five och cocktails dags och vid loppsex High Life är alltjämt karljärisk Det är självklart att revyn som speglar tidens ansikte Nu även gör honnör och stramt i vakt för våldet Jag rår inte för att jag är ett bedårande barn av min tid Jag är alltså utklädd till så kallad strid Ett järnkors med HJ jag uppbär som försvar För min esprit i forna dar och för det lilla som är kvar Min tunga var fordom, både salt och perfid Den var ett bedårande barn av sin tid Nu känns den i mun som en kolakaramell den gör alltjämt spott men har liksom fått 38 års modell vi hyllade prins Bertil när han spelade pappas roll Som talare och därtill på utländskt tungomål Varenda svensk förvånades och pressen slog alarm Tänk en av våra kronprinssöner äger charm Han är ett bedårande barn av sin tid Sa Edström som stod hela tiden bredvid Den nye prins Charming Han smila som försvar för kolonien de la var Och för den lilla som är kvar Var amerikanska sa nice och indeed Han är ett bedårande barn av sin tid tid Hans engelska uttal, det var så very well så på gossen satt i en doktorshatt 38 års modell Den komfortabla svensken Han flyttar minst varje år Han är en vandermänsken Från hustru sin han går Varenda månad maj när sippor och små snöig dropp står ut på marken Då slår även Svensson upp Han är ett bedårande barn av sin tid Han låter sig locka av varje kupid Hans frånskilda fru hon får varna som försvar För boet skänkta mor och far Och för det lilla som är kvar Herr Svensson gör växlar på tre månaders frid Han är ett bedårande barn av sin tid Och våren därpå är han nyskild, glad och säll Med en ny kokett i en Chevrolet 38 års modell alla visor och all poesi Förälskar man sig om våren Ett litet undantag jag ville bli Om bara nu någon förstår en Skulle man inte för att det är höst Följa sin innersta röst Nu ska vi upp, upp, upp Upp på den gryende kärlekens topp Topp, topp Kom, kom, kom bara med mig och skyll inte på några om, om om Visst är du kär, kär, kär Vill du mig något så har du mig här, här, här Din, din, din vill jag vara och bli om du bara blir min, min, min Vägen till paradiset är krokig och lång men du ska se att där ovan molnen är Aldrig i himlen som här Där är den blå, blå, blå Evigt och alltid jag kom låt oss gå, gå, gå Upp, upp, upp på den gryende kärlekens svindlande topp, topp, topp Ja, så har det tjatats om att vi ska upp av herrar Sylvain och Steven Men vännen Roosevelt han säger stopp och blandar den nya given Börspapperna som gått upp i New York Plötsligt har tappat sin ork Nu ska de ner, ner, ner Morgan han ligger på knäna och ber, ber, ber Chip, chip Kippande efter en hoss han med saxen gör klipp, klipp, klipp Herr vänner gren, gren, gren Han står på två stycken stadiga ben, ben, ben Klok, klok, klok ger han bort det han har på sin sparkasse Bok, bok, bok När han är trött på att suga damm Sin skrivmaskin plockar han fram Ty att leka litterär Hans sista tidsfördriv är Han håller tal, tal, tal Högt ovan mängden från sin piedestal Stal, stal Ler, ler, ler Gör herr Wallenberg tänkande Snart ska han ner, ner, ner Snart har vårat filmbitna land haft visit Av varje charmör av Hollywoodsnitt En backfish av herr Tieturanus fick En bit av hans flint och en blick när hon fick se Tibbets porträtt i extas Hon utbrett han har ju mustas nu är det bara honom vi väntar på Flickorna i min klass ska få var sitt strå Han som vill spela Lord Major i vår stad Skrek till en dag Halleluja Tenor är snart i Bromma Kom flickor små Nu är det bara honom vi väntar på och när Gustav Alli sänker sig på Bromma slätt Då är vår lilla skara komplett I kungliga hovpressen har det blivit torrt Varsessa och prins har ju giftits bort Sibyllas små rultor har blötits och stötts Sen knappats de hunnit befötts men veckojournalen har seghet och ork Fru Sivert tror alltjämt på stork Nu är det bara honom hon väntar på Ty nu har småprinsessorna lärt sig gå kommer nu en prins ska både land och stad Pedeum ta, halleluja Sigvard och Lennart Bernadotte sagt som så Nu är det bara honom vi väntar på Om han sen går och gifter sig under sin ett Då är vår lilla skara komplett På storan man lovade revolution och där skulle bli en helt annan ton Den tonen den blev sista valsen vars kläm Bedåra herr Nyström Herr Kanne varp hade gett vävende smink Fru Nordskrek var är Kalle King nu är det bara honom vi väntar på Och så förstås att styrelsen snart ska gå Herr Järnås på kansliet räknar pengarna Fullt hus idag, halleluja Erlandsson en revisor lär kostat på Så nu är det bara honom vi väntar på Men om Gustav Bergman kommer till nästa operett Då är den lilla skaran komplett Musik kärleken är rätt banal, ja visst min vän, men evigt aktuell är krimpassionell. Och även i vår kalla nord det viskas heta kärleksord, en viss herr ABO har uttryckt saken så. Det finns ingen tös som är för ung och ingen väg för tung. Det finns inte någon för hög balkong när kärleken har sin gång. Det finns ingen släkt så hård och led Jag ej ens kaffeled Som kan skilja Faust och Marguerite Till kärleken ska ha sitt Den trivs i Flatenbadet Och Royal och ölcafé och den är första bokstav i livets ABC Det finns ingen bitter för illa stekt utav din själs mignon Det finns ingen säng som är för trång när kärleken har sin gång ut i Alma Söderhjelm Det sitter allt en liten skärm Bak all pedagogik Finns mycket erotik Professorn frågar med all rätt Bör inte åldern vara kokett Att alltid vara het Är människans skyldighet det finns ingen gikt som är så svår Och det finns inga år Det finns inte någon svanesång När kärleken har sin gång Det finns inte något svärmeri Som ej blir kåseri Det finns inget hår som är för vitt Till kärleken ska ha sitt som pompadour hon samlar ett hov av beundrare Där ligger hela Stockholm av praktiskt skäl på knä det finns inget tak som är så lågt som i Madame Salong Men det finns inget prins som är för lång när kärleken har sin gång Stig Leander i Berlin En gång i våras led av splin Ett ängel stod, förlåt, Hon ringde i sin nåt Till Ufa och då sa hon please Ich reise morgen nach Paris Trots tredje rikets glans Så älskar jag La France Det finns ingen makt som är så stark Att hejda vår gendark Så här gubben som med ping och pong När kärleken har sin gång det fanns ej en hatt att få mamma Sen hon varit där en kvart Hopp, hopp, om i klänskäritt Till kärleken ska ha sitt Den stora amorösen Av skinn och smycken dignade Hon ven i vidare i Telegraferade En och annan svensk lär sagt Åhå, jag börjar att förstå Varför alltid det är full salong När kärleken har sin gång har ganska svårt att fatta varför man ska gno för glatta liv med båda bena för att bara tjäna uppehället. Jag tar allting som det kommer då och då i mina lommor Silvermynten skramla men att gå och samla mynt jag tycker ej är stor idé. Ja, min moral fått av Abul Hamid ifall det slumpar sig så och jag får tid. Det är ett valsspråk jag lärt i Orienten och som går bra på kontinenten. Men jag kan vara en stark individ ifall det slumpar sig så och jag får tid. Jag skyndar långsamt igenom detta livet ty det lär finnas fler att välja på. Jag av Karl Björkman har lärt att ej ta för legärt på en borgerlig miljö. Min vän herr Nerman har lagt i min själ något exakt så att den har blivit röd. Att tänka själv har jag lärt mig bredvid Ifall det slumpar sig så får jag få tid Ty att i toppen på kroppen finns en klump Det kan väl inte bara vara en slump I den en riksdaler banko Sätter på regimen Franco City gör kalkyler som de börskalkyler som det är och Franco går omkring och småler Emot forna dars idoler Är han ganska pottig fastän Don Quixotig Är hans väderkvarnska strategi Han är den typen som käckt går i strid Ifall det slumpar sig så och han får tid Han sina trupper strax före brukar granska Hallå där, talar någon spanska? Jag hade tänkt mig att inta Madrid Ifall det slumpar sig så och jag får tid Men på regeringens sida sjöngs det visor Och kavalleron knäpper kastanje Den tyska bomben är god men säg var finns det mod Italienarna lär ha Ack nej skillnaden är stor på en äkta spanjor och en falsk Italia Du är som jord för turisten som guide Ifall det slumpar sig så och du får tid Att i Vesuvius finns så mycket sunt det kan väl inte vara vattenslump Minns ni vad vi voro rörda Utav den för tunga börda Som kung Edvard åtta Bar på sina flotta smokingaxlar När han rymde över dabber Sa en var som vet vad lav är Nu får lilla kräket Vila ut i smeket Ut i lugn och ro med sin täbless hon lekte psyke och han var kupid Ifall det slump passade så och de fick tid Ty när han gott och väl var gift med konan Det börja klia efter kronan Tänk att i kruvor får gå med karbid Ifall det slump passade så och man får tid och viga in en och annan liten hängbro och få se verkligen ut i eget land. Nu fick de skingra sin splin med den nöd som Berlin ställde upp till Edwards Hiles. Men i New York det löd, vi vill minska vår nöd med att slippa se herr Smiles. Han är som gjord att försvinna i frid Ifall det slumpar sig så och hon får tid Det att just Vally fick tag i Lövås stump Det kan väl inte vara vattenslump Om jag finge göra som jag vill Den refrängen känner alla till Och den passar ganska bra för en som man i bojor i ett läger satt För att inte locka hit censur Vill jag just nu sjunga om Amur Det är jag rätt svag för och jag deklarerar Härmed att om jag finge som jag vill Vore jag en sån där kille då som man svärmar med i vondor skönande månad maj Och när träden i oktober övergår ut i sin ober Skulle det vara fullt med blonda hår på min kavaj Ja, för amor är mycket svag att den som vore blott 20 år och hette Jonsson om igen om jag finge som jag ville bytte jag mot frack och skille mot en muskulös figur med midja från Hawaii. Jo, det skulle smaka mig med vanilj som gift. Medan man i farten är med datt Önskar sig både det och ditt och datt borde man väl passa på att önska att det blev en smula frid på jord Ej så mycket att det stör förstås Vissa typer älskar ju att slåss Men vi andra duka önskebord Om vi finge som vi ville Bjöd vi på hotell de Ville I Paris är Roosevelt och Churchill på en raj Jo, det skulle smaka paj Sen gav Hitler mitt mittagschessen Dit herr Iden kom med hässen dansen Och sen bjöd blommor och Dalla de på bal uti Versailles Jo, det skulle smaka fajn Där höll de golvtal För Peter och detta skåltal Utav herr Stalin Med ett tal besvarades Om jag finge som jag ville Tycker jag vi spelar kille Säger Stalin om vem som ska ha Paraguay Jo, det skulle smaka mig Om ni finge som ni ville Så gav ni tusan i promille Och i tolvrumsvåningen på nolla melanskaj Jo, det skulle smaka mig Ni drog av er eran boja Och ni hyrde er en koja Fört på hjärtan upp på värtan och så frun går by Tänk att få rymma ifrån skinnstolar som skrymma och i en kokvrå fräsa upp sin stångkorv själv om ni finner som ni vill Livet ni ej skulle spilla på att avbetala pälsar utav ofödd haj Jo, det skulle smaka haj med ripsås till Redan barnens dag gjorde faderns kassa svag Sen kom mammas dag och nu står svärmors dag i tur Lyssnar du ikväll till ett faders hjärta well Pappas dag lär firats så här i svenska käll Först så var det kaffe på sängen, sängen. Från Landelius var marängen. marängen Räkningen var med på konditorit Har pappa ej kredit Mamma hade lånat en massa, massa. Pengar utan hushållets kassa. kassa Så det blir ett år av försakelse För fars bakelse Alla barn i alla äktenskap som pappa har haft Kom med varsin slips och drack du flera ton hallonsaft Många äktenskap blev och spräckta, spräckta. Ty alla barna var inte äkta. äkta Det borde vara förbjudet i rikets lag Att fira pappas dag i Dramatens hus gick det som ett stilla sus Genom de små barnbarnsbarn Thalia har på stat Vi vi har ingen far Konstaterade ett par utav barnen Men vi har ett modersurrogat Inga tid bland hoppa med samma Samma Och vi knät på Paula mamma Mamma Höll just på att snyta herr storebror Det val som ömt sa mor nu får det vara slut med ditt joller För nu vill lilla Anders ha roller Då sa Frida Winnerstrand Nej, de ska mors lilla Olle ha Tora Teje stod med händer knäppta runt kring en boll Gud som haver ge ej Märta Ekström någon huvudroll Med ett litet hopp då kom Bosse Gustav Vasas skägg var om Bosse vad gör min slyna skräck Paula? Jo, jag firar pappas dag Thank you. se Fröken Fridmans konstnärsdröm och Fredrik sa Si, si, si Så det spritter i naturen Si, si, si Det är vårluft över stan Duvorna satt och kuttrade helt oblygt på kenturen varvid han fick en tår i ögat stora starka kan Sitt, sitt, sitt så det spritter i varitter Sitt, sitt, sitt så det spratt i löjtnant Bratt Ned vid strandvägen är det av älskande höstparet vimmel Och en del går att dricka sitt kaffe bland stans kremla krämmel Höstens sol som ett eldrött klot går ned fast nyss uppburen ty den hör hur en stormil suger tag i trädens bland. Sitt, sitt, sitt, så det spritter i naturen. Sitt, sitt, sitt, det är vårluft över stan. Men det kan också vara en tröst att vi får ännu en höst. här sjunga en visa som har följande vackra refräng. I en förtätad atmosfär av sympati och samförstånd då och då höjs ett ramaskri i vår press Ty svensken dansar varenda lördagkväll med motsatt kön Givetvis nöjs han ej med denna karess Med konjakskransar görs kvällen skön det blöder lite här och där Sen brännvinsflaskan gjort sin rond I en förtätad atmosfär Av sympati och samförstånd Och i Guds gröna ängars hö Går människobarn så lätt i frö Ty månen sprider kära ni, Åt samförstånd och sympati Frisksporteriet är gudomligt Tänk blott att få kampa ut i ett tält i skogen med sitt hjärtas lilla slampa och vakna upp på morgonen med både Anna, Rut och John i en förtätad atmosfär av sympati och samförstånd. Tell oss min bror, nej solen är inte här Just nu den lyser På nordiskt samförstånd i Stockholms stad Ut i sitt flor den sköna synderskan är Fru Venus myser, både stolt och glad mot Kristian och Håkon är det med kung Gustav skaka hånd i en förtätad atmosfär av sympati och samförstånd. Min käre konferencier, ditt ganska slitna renommé upprättar Norden med esprit i samförstånd och sympati. Vi låter glädjens sol förgylla hela huvudstaden varpå min vän vi släpper loss den nordiska paraden som Venus arrangerat med maskinmästare Johansson i en förtätad atmosfär av sympati och samförstånd. Thank you. han är en genombussig demokrat Han är en vän och en kamrat Fastän han sköter rikets roder är han våran broder Dagen efter sen han förklarat i sin stora intervju Att vem som helst fick säga du till honom Mötte jag Per Albin och jag ropa Tack ska du ha, Karl Gerhard heter jag Vad du heter gör detsamma, tack ska du ha Per han sa flott, nå lika gott Vi två av vår pappa och mamma två förnamn fått Brorskål vi drack i en en bytta säck och lade bort våra bindestreck Han bjöd mig hem i sin ålstensstuga Äntligt lite hemhjälp, sa genast hans fluga Tack ska du ha, Sigrid heter jag Och vad du heter gör samma tack ska du ha Vid första snapsen på middagen i herr Medelsvenssons sal Är stämningen katastrofal Man ojämytligt står och bockar Helan går blott lockar fram ett förläget och stelbent bond som försök att vara glad Men när som vinglasens parad passerats Är det annan part på middagsbordet Tack ska du ha, Pelle heter jag Vad du heter gör samma tack ska du ha Grashandlare X, student 96 Spata mig sina gubbe, inga komplex Herr byråchefen till taffeln Sätter sig stel så som gaffeln Men när han uppreses av av betjänten Är han du och bror med symaskinsagenten Tack ska du ha, Robban heter jag Vad du vet ju sanna tack ska du ha man vill det lyster Min broder blir och syster Tack ska du ha Karl Gerhard heter jag Vad du heter gör samma Tack ska du ha ungdom, skönhet och charm gör en människa varm. Vackra flickor finns det gott om i vår huvudstad. Detta framgår till tätt av den massa porträtt utan nyförlovade som finns i alla blad. Ja, det är kanske järvt, men jag vill våga att ge offentlighet åt denna fråga. Vart tar alla vackra flickor vägen? var kommer alla fula lia käringar ifrån? Det är rent av som man blir förlägen När man möter flamman sin som gift sig med ett fån Av midjan så smal så att royal sig vände och titta på gasellen Har blivit en madam med skunk bak och fram Och köttkuponger har hon på ett par tre ställen Vart tar alla vackra former vägen Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån För att få symmetri ut i min poesi låter jag min versfot glida utåt i spagat Handsken kastad ju är, men med lite besvär kan den ledigt vrängas ut och in med resultat att refrängen blir en kvinnoslogan Damerna har ordet nu för frågan Vart tar alla vackra gossar vägen? Och var kommer alla fula lea gubbjäklar ifrån? Det är rent av som man blir förlägen När man ser det lilla som finns kvar av Romeon Han fordon var slank och flott och dansat Nu snarkar han när det inte kluckar I grogglaset hans, hans gässa är blank Så undra på att ni stackars kvinnor suckar Vart tar alla vackra gossar vägen Och var kommer alla bakarna på makarna ifrån? Winston Churchill blev förr smått förargad, ja flörr, när herr Krips ville bjuda på en kämmel som i Ryssland var gjord Men nu delar han bord med herr Stalin och hans crème de la Kreml Han av Josef nyligt bjöds att komma åter på en visit Och motiveringen var enligt pass i Moskva att herr Molotov muttrat en dag Vem vet hur länge vi har varann Hur stark är månen London Bridge Vem vet hur länge en gentleman från Oxford kan vara ut Herr Stalin inbjöd Churchill über die ganze große Welt. Ta på dig blåställt och låt oss tala om Roosevelt. Vem vet hur länge vi har varann, hur lång tid Englands societ och drottning Bessie med kunglig man vill dricka vodka med Sovjet de röda horder och Englands lorder och Lady Estors magnificens det finns en gräns Via tonernas makt har jag uppnått kontakt både i Ystad och Flen och Haparanda. Telepatiskt jag känt att en gnista jag tänt här och var utav högkonstnärlig anda. Men min konst är FMR och fast min sång har en stor publik som har både smak och förnuft är en visa, en doft Men behandla mig inte som luft Vem vet hur länge vi har varann Ty visor falla så som löv Pass på min vän mens du lyssna kan En vacker dag så är du död och vackra visor är dessvärre ej någonsin långa Dess tankar trånga och rimmen är inte många Vem vet hur länge vi har varann Så låt det ord som rimma på En vänlig tanke går hand i hand med trofast blick ur ögon blå Men ord för förgömma kan lätt bli dumma och även för en kuplett-tendens det finns en gräns Allting går igen ur tidens grums och mögel dyker upp ett skrämmande fantom Även Grekland hade sina vandrarfögel fostrade i Sparta och i Rom. Ur seklers skuggor, ur årtusens damm Ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram Det är den ökända hästen från Troja Moderniserad till femte kolonn Majoren Quisling är en pappa papegoja som imiterar så gott han har förstånd. Vi är osynbart blott fredliga pågar med grekisk rakborste ut i vår hatt. Men i ett höj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan varje natt. Och det Europa som högljutt hörs höja att makt är rätt har nu fått sin symbol Det är den ökända hästen från Troja Som alltjämt spelar sin gamla hjälteroll Bland de vilda hästar som har galopperat På fru Knios rännarbana är det trojanska hästen som sig minst generar för att lyfta svansen här och där i världsmanegen politikerna som dumma Augustar stå i parad, hurra! Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttargången sig statsmännen oja en del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja. Han går numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja på rätt vi håller Men helst på rätt häst Och för den urkända hästen från Troja Stå odds i dessa dagar onekligen bäst Höften gossar gör vår entré Vår byx har press, vår vrist nobless och vår hållning är något blasé Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivasse Mockaskorna har han på sig Ty hans hobby är att dansa jazz Han är slank och smärt som vi midjan Han ler i mjugg ler i mjög, ler i mjög Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg Han och andra söta gossar Som har törs på sina ögonlock På sitt lilla bakverk frossar Sen på Royal vid fife och klock Han på höga klackar trippar Som jazzexpert och i små synkoper vippar hans lilla stjärt, lilla stjärt, lilla stjärt. Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Usch! Tornerspel var deras vanor för jungfrun slogs man till häst Kulturen har gått framåt När vi nutidsmänniskor har fest Ja, då kommer det en gosse Med en byxa som en rakkniv Mocka Mockaskorna har han på sig Ty hans hobby är att dansa jasse han är och smärt som vidjan Han ler i mjugg, ler i mjugg, ler i mjugg Han har skärp om lilla midjan I pannan lugg, pannan lugg, pannan lugg Han och andra söta gossar Som har törst på sina ögonlock På sitt lilla bakverk frossar Sen på Royal vid Fife och klock Han på höga klackar trippar Som jazzexpert och i små synkoper vippar hans lilla stjärt, lilla stjärt, lilla stjärt. Sen jag mitt lilla vänliga fönster slog upp Från tå till topp I själ och i kropp Har jag gått ut med känslor Av ädlaste sort Allt attiskt flöt bort Förståndet blev kort Min omvändning motsatsen blev till fru Lods Min sång är en glad idiots jag sjunger om lärkor och sippor och sånt Du nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla Som inte går över en viss horisont Så ingen behöver, ingen behöver gnälla det om vår regering har skrivits en del Om alla dess statsunderstödda små fel Men nu ska regeringen tigas ihjäl För nu ska vi vara, nu ska vi vara vara snälla Frödingan sa att stjärnorna ej man begär Det länge sen är på var premiär På biografen fordrar publiken en star Så skinande klar, kvinns eller kar Och Hepburn och Herboa ge samma kväll i höjden av stjärnornas smäll Jag såg Noel Kovacs mirakel, oh yes Men nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla På sjöbotten gick han och plockade gräs Med klorintellekt och klorintellektuella Miraklet, det gjorde en väldig succé Och sen vissa långskristlig halvsocieté Kritiken var pingstvänligt inställd den med För nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla När hela världen offrar miljon på miljon På krut och kanon har Sveriges nation Blott en försvarsminister men inget försvar Den flotta vi har man indrar och spar Försvarskommissionen ett praktverk gett ut Med följande visa beslut vi ska inte tala om Bofors och Krupp Ty nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla Vi var inte med när som krutet fanns upp Och tror inte det kan, tror inte det kan smälla Om fienden kommer från luften till oss Så gömmer vi oss och då kan han ej slåss och hjälper ej det får vi sjunga förstås Att nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla karnevalen med sig god afton vackra mask Ers eminens har blivit fel Förlåt mig ers högvärdighet Men bakom masken utav kardinalen Målerisk som en brevlask Med kyrkministern ut på gask Med sig god afton vackra mask baken skråtuka fortuna Med äpplet står en enkel nåd Nej, min sannen och fortuna är ett förnämt justitieråd Vem är det som har vikt det fria ordet till en så lustig tidningskask Med kamouflage av tändsticksask med segodafton vackra mask Luften strimmig är av serpentiner i Europas salong Här har diplomaters glada miner är bara mask och jargong Varje ambassad under kanonad möter upp i gasmasker till livets maskerad Storbritannien ur garderoben har oförskräckt en krigisk dräkt av artistisk godhet. Sigalbion förklätt i rättens käpprätt Nesse god afton vackra mask Den som på dagen någon har lyft av ideal såg ej ett dyft Herr Nordsiel bevaran kan sig läppe Han är Europas biskop Rask På krigsfot går han i Damask Med sig från vackra mask Och till Harlekens miljoner Gud sande och förbindligast Klädd i torftiga sanktioner Som Wallenbergs klipp till i hast Lite vin och pudrar ansletet och bjuder Fru Marianne på vin och snask Herr Hitler har lagt av sin kask Näste goddag, dagen vackra mask han är en genombussig demokrat Han är en vän och en kamrat Fastän han sköter rikets roder är han våran broder Dagen efter sen han förklarat i sin stora intervju Att vem som helst fick säga du till honom Mötte jag Per Albin och jag ropa Tack ska du ha, Karl Gerhard heter jag Vad du heter gör detsamma, tack ska du ha Per han sa flott, nå lika gott Vi två av vår pappa och mamma två förnamn fått Brorskål vi drack i en by flytta och lade bort våra bindestreck Han bjöd mig hem i sin ålstensstuga Äntligen till hemhjälp, sa genast hans fluga Tack ska du ha, Sigrid heter jag Och vad du heter gör samma tack ska du ha Vid första snapsen på middagen i herr Medelsvenssons sal Är stämningen katastrofal Man ojämytligt står och bockar Helan går blott lockar fram ett förläget och stelbent bon försök att vara glad Men när som viglasens parad passerats är det annan part på middagsbordet Tack ska du ha, Pelle heter jag Vad du heter gör samma tack ska du ha Grashandlar X, student 96 Spata med sina gubbe, inga komplex Herr byråchefen till taffelen Sätter sig stel så som gaffelen Men när han uppreses av bekänten Är han du och bror med symaskinsagenten Tack ska du ha, Robban heter jag Vad du vet ju sanna tack ska du ha till lyster Min broder blir och syster Tack ska du ha Karl Gerhard heter jag Vad du heter gör samma, Tack ska du ha ungdom, skönhet och charm gör en människa varm. Vackra flickor finns det gott om i vår huvudstad. Detta framgår till tätt av den massa porträtt utan nyförlovade som finns i alla blad. Ja, det är kanske järvt, men jag vill våga att ge offentlighet åt denna fråga. Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån? Det är rent av som man blir förlägen När man möter flamman sin som gift sig med ett fån Av midjan så smal så att råa royal sig vände och titta på gasellen har blivit en madam med skunk bak och fram och köttkuponger har hon på ett par tre ställen vart tar alla vackra former vägen och var kommer alla hakorna på makorna ifrån för att få symmetri ut i min poesi låter jag min versfot glida utåt i spagat Handsken kastad ju är, men med lite besvär kan den ledigt vrängas ut och in med resultat att refrängen blir en kvinnoslogan. Damerna har ordet nu för frågan Vart tar alla vackra gossar vägen? Och var kommer alla fula lea gubbjäklar ifrån? Det är rent av som man blir förlägen när man ser det lilla som finns kvar av Romeon. Han fordom var slank och flott och dansant Nu snarkar han när det inte kluckar I grogglaset hans, hans gässa är blank Så undra på att ni stackars kvinnor suckar Vart tar alla vackra gossar vägen Och var kommer alla bakarna på makarna ifrån? härmed fan i dramatik Här ska spelas lyxrevy, man är väl rik I herr Danilos sko Glömsk av Lollo Pro Pro dansar jag till guldförgyllda lutorna med de ganska fallna små valutorna. De har trots sin bäst en ömreligiös som ett rosenskimmer sprider över livets bistra tider. Undra på om man blir kleptoman av lite guldregn över stan med pesetas och med lira och med frangen jag svira. Jag har gått och obligt erotoman av lite regn över stan Bedårande rubel du föll under jubel från kronan och pundet Ty regnade på city droppade ut i Norrström Sköna dollar, kyskets bälte Har du fått av rosevälte När du faller blir det ta fan Lite regn över stan Häromdagen en resande för mig beskrev Hur en ung spartan som gömt en silverrev Under sin mantel lätt Uthärda bestens bett Tills att hörn är döende på se sin spar Rävarna man mera bakom örat har Vår jeunesse dorée av det slaget Som ett rosenskimmer sprider Över livets bistra tider Och som taxeras i en viss roman regn över stan Dessa tidiga roéer Hålla sig med anaéer Som tar motor på sin ottoman Lite gull regn över stan Vår stockholmska Tarzan av morsan och farsan fått bil Det är klart det Ty regnade på hönan, droppade på kycklingen Att se Tarsan och hans lampa På en tandemcykel trampa Tycker varje gående spartan Är lite gullregn över stan Varsågod, en slant ger jag greven En penning för även er granne till vänster Ty regnade på fond så droppar det på Pettersson När min sista slant är nupen Tar jag fram mitt guld ur strupen Så det strömmar som ur en vulkan Lite guldregn över stan stan vid Göta älv man tror att man Är liten Londonbo men en sjöman Som sett sig om i världen han kan tala om för dig Att din stad är mera fransk än du vet av det Med fransk jag menar inte alls Paris När Göteborg på alla sätt och vis till läge och miljö är Skandinaviens Marseille Ner i hamnen luktar rena medelhavet Göteborgaren ska ge mig rätt om han törs följa mig Till de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille Över luntan tur till smala vägen där som sommarsöljäsen sjöngs på vadmans tid Gamla Eklundsgatan den är inte ut av erotik Men på Östra hamn om natten är det lika bra trafik När man går där kan man hålla vad Att man befinner sig i de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille Från Kärringberget över Kåkarna Får segelleden ljus från båkarna Matroser ifrån fjärran länder söker sig en hamn och en famn att vila ut i efter träffen. På Vauxhall levs det sen det glada liv som alltid slutar med att det dras kniv Ty flickorna är få men ölbuteljerna är fler Först i vinet i Marseille, det heter Prippen Så en nöjeslysten främling han har svårt att säga nej I de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille Uppåt södra vägen i ett ruckel finns en ljusskygg krog som kallas Lorensberg. Innehavaren talar grekiska så smilande och hal. Han dig lockar inom dörren, du tror det är en schysst lokal. Men när notan kommer ser du strax att du befinner dig i de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille. Men var sommarkväll går vi till Liseberg med vårat tjej från de ökända kvarteren i i det ruskiga Marseille för att akrobater se och ropa Du kan gärna hoppa Kolle vi har nät Kungsportsavenyn och hissingen smälts ihop till en publik Hyresgästen Martin Andersson Han dansar med fru Wik Liseberg, tänk att det växt En sådan skön förgätmigej Ur de ökända kvarteren I det ruskiga Marseille karriärisk med krigiska ögonbryn Men är alltjämt karriärisk, det är självklart att revyn Som speglar tidens ansikte nu även gör honnör. Och stramt i vakt för våldet, jag rår inte för Att jag är ett bedårande barn av min tid jag är alltså utklädd till så kallad strid Ett järnkors med HJ jag uppbär som försvar För min esprit i forna dar och för det lilla som är kvar Min tunga var fordom, både salt och perfid Den var ett bedårande barn av sin tid Nu känns den i mun som en kolakaramell den gör alltjämt spott men har liksom fått 38 års modell Vi hyllade prins Bertil när han spelar pappas roll Som talare och därtill på utländskt tungomål Varenda svensk förvånades och pressen slog alarm Tänk en av våra kronprinssöner äger charm Han är ett bedårande barn av sin tid Sa Edström som stod hela tiden bredvid den nye prins Charming, han smajlar som försvar För kolonien de la var och för den lilla som är kvar Var amerikanska, sa nice och indeed Han är ett bedårande barn av sin tid Hans engelska uttal, det var så very well så på gossen satt i en doktorshatt 38 års modell Den komfortabla svensken Han flyttar minst varje år Han är en vandermänsken, Från hustru sin han går Varenda månad maj När sippor och små snöig dropp Står ut på marken Då slår även Svensson upp Han är bedårande barn av sin tid Han låter sig locka av varje kupid Hans frånskilda fru hon får varna som försvar För boet skänkta mor och far och för det lilla som är kvar Herr Svensson gör växlar på tre månaders frid Han är ett bedårande barn av sin tid Och våren därpå är han nyskild glad och säll Med en ny kopp i vire Chevrolet, pétillant dans le modèle. Thank you. ej springa med skvaller men när jag står här vid Stureplanska kantarellen med hela världen och aller så kan jag tala om att det regnskydd som inte till Stockholms sorg kom att resas i marmor på Norrmalms torg. Det fick herr Verko på Stureplan, det är det som de säger på stan. Där har stockholmskan fått sig ett paraply under vilket hon skyddar sin viljehy och även möter sin livskumpan Det är det som de säger på stan När höken tror han fått korn på den ljuva Blir han fångad till tvärs över plan Finns det bojor för hökar hos duva? Ja, det är det som de säger på stan jag vill ej springa med skvaller Men mitt i natten det kuttras på Sankt Markusplatsen Där mötas stans faderaller Av alla kön för att konversera om konst och om livsproblem Erotiken den har också sin bohem Agnes von K går på Stureplan Det är det som man säger på stan där får inte blott diktan inspiration Även riksdagsman Svensson går som motion Hem med en gris utan marsipan Det är det som man säger på stan Ja, jag vet mycket och är ej ovillig att förtälja för var charlatan att vår stad har fått sitt Piccadilly Ja, det är det som man säger på stan Var justitierådet tar man i kyr Och var nyskilda fru baronessan hyr Hur hon har fått sig en naga kan Det är det som de säger på stan Linje 11 tog herrskapet Svensson då Det var nygifta sedan till linje 2 Frun tog en övergång häromdagen Det är det som de säger på stan Ty vi av pressen blott skummar ingressen Så politiken den giver vi pan Men har Stockholman inga intressen Jo men av det som de säger på stan Ganska ojämnt livets lotter falla En till världen född som miljonär en som jag i grammofon får tralla För att slippa leva som jag lär men jag har ju dock den trösten att jag har fått guld i rösten så det jämnar alltid ut sig någonstans. På den rike för det mesta, ej vår Herre gjort sitt bästa men hos mig finns inte någon dissonans. Den som tur i kärlek njuter Han går aldrig hem i rutor Och han missar både tips och preferens Men den som svag i svälta reve Han har lätt att få något breve Så det jämnar alltid ut sig någonstans Om det i stugan Är brist på skillingar kan hända frugan istället för trillingar det är förbjudet för de rika och de fattiga tillika Att på gatan sova, sa Anatole France Av den korv den arme skält sig äter man ihjäl sig Så det jämnar alltid ut sig någonstans Orättvisor de ju donjuaner mellan Det finns beklagligtvis i våra dagar Det är till exempel mera sällan Som den illa gör också blir far det har ofta hänt att fadern gått i land och från eskaden Men det jämnar alltid ut sig någonstans Ty på land finns alltid krabbor som kan lämpa sig till pabbor Förutsättning är förstås en god finans Faderskapet vårdslöst drällas Genom blodprov kan det ställas Men om blodet har en fattig konsistens Modern sitt beslut strax fattar Tar en titt ut i vem skattar Så det jämnar alltid ut sig någonstans Den list en kvinna har utav ormen fått kan övervinna allt även ålderns mått Ty sen slaget ut i svalder har hon prutat ned sin ålder några år Men för att det ska bli balans Med de år hon undanstökar hon väninnans ålder ökar Så det jämnar alltid ut sig någonstans hänga på ett hår Om en man ska få ännu en vår Denna reflektion som regel Gör jag varje gång jag tar ut i en spegel Att jag inte är någon Absalom Jag beklagar måste gång på gång Det är ej med mig dessvärre Som det är med vännen Carl Brisson kan du tänka dig honom utan hår? Hon kan det inte denna indiskretion vi dagligt får Det är ej fint det ty vi hårtunna herrar opåmint Vill ej bestänkas, kan du tänka ett brudpar flint mot flint Ja, det kan tänkas Liksom en ros sig söker en ruin Står om möts ihåg ditt skallige libertin Därför i mina lockar jag ej slår En skål i kvinte Kan du tänka dig livet utan vår? Jag kan det inte sedan tio karl gick över bält har det blivit mycket bättre ställt med de kommunikationer som oss för till kongens bys restaurationer inte nog med att vi har fått flyg Malmöborna umgås där i smyg Med en plan att göra resan Över sundet ännu mindre dryg Men kan du tänka dig Malmö utan båt? Jag kan inte Vi far över så fort vi kommer Timrå Det går geschwinde Du kan inte tänka dig sorger utan sprit Med sorgen ska dränkas Kan du tänka dig Ålborgs akvavit? Ja, det kan tänkas Av danskt och svenskt blir det en union Snart vi går till Danmark över bron lördag kväll vid staden med runden torn Gå för att dricka Kan du tänka dig bron på måndag morgon? Jag kan dricka Lördag kväll vid staden med runden torn Gå för att dricka kan du tänka dig bron på måndag morgon? Jag kan det icke. Winston Churchill blev förr smått förargad, ja flörr, när herr Krips ville bjuda på en Camel som i Ryssland var gjord Men nu delar han bord med herr Stalin och hans crème la Kreml Han av Josef nyligt bjöds att komma åter på en visit Och motiveringen var enligt Pass i Moskva att herr Molotov muttrat en dag Vem vet hur länge vi har varann Hur stark är månen London Bridge vem vet hur länge en gentleman från Oxford kan vara ut Herr Stalin inbjöd Churchill Iber, die ganze große Welt Ta på dig blåställt och låt oss tala om Roosevelt vem vet hur länge vi har varann Hur lång tid Englands societet har drottning Bessie med kunglig man vill dricka vodka med Sovjet. De röda horder och Englands lorder och Lady Estors magnificens. Det finns en gräns. Via tonernas makt har jag uppnått kontakt både i Ystad och Flen och Haparanda. Telepatiskt jag känt att en gnista jag tänt här och var utav högkonstnärlig anda. Men min konst är FMR och fast min sång har en stor publik som har både smak och förnuft är en visa, en doft Men behandla mig inte som luft Vem vet hur länge vi har varann Ty visor falla så som löv Pass på min vän mens du lyssna kan En vacker dag så är du döv och vackra visor är dessvärre ej någonsin långa Dess tankar trånga och rimmen är inte många Vem vet hur länge vi har varann Så låt det ord som rimma på En vänlig tanke gå hand i hand med trofast blick ur ögon blå Men ord för förgömma kan lätt bli dumma och även för en kuplett-tendens det finns en gräns made then see bäste mohikanen som har klätt ut sig än en gång att roa svensken och amerikanen en indiansk turistsäsong Jag tittar fram ut ur lianen och ropar blekansikten Hej! Om ni vill se den sista mohikanen så titta in och se på mig När Petson Berger nyss fyllde 70 han från sin Jämtlands fäbod for för att slå tack till den tutti-frutti som gjort vår svenska tonkonst stor. Och det skrev den siste mohikanen står än en gång upp på sin pult med kluvet skägg och fröseblomst i manen En totempåle för en kult Succén var stor i pressorganen Sin penna kort och Moses drog Att skylla för den siste mohikanen Sen Grieg och Wagner gick och dog på operan skulle John Forsell för hjärtevännen haft en kväll Men Jonte blev på PB mörk och sjukanmälde Irma Björk Så Escamillos lömska dolk blev kunglig operans hyllningstolk Men ej ens det på PB halv när han får åter till sin alp han sa till John, den siste mohikanen Vill inte ens ha herr som skall Den norske skalden, herr Wildenberg var I stan och gick från bord till bord Och sa bohemen, som förr så grej var Är snart försvunnen från vår nord Så jag är nog den siste mohikanen Som sjöng och söp på Karl Johan Nu släcks min törst inunder vattenkranen Från rocken fladdrar blåa banden På freden jag red ut orkanen Med Evert Taube jag tog en klar Och nu är han den siste mohikanen Som tar ett glas och hedrar par När Albert Engström hörde det Han under luggen tittade På bysten av Karl Mikael Och sa det var ett jäkla gnäll För dessa skalders cocktailar Och deras fajf och klocktelar gå och bada fullt fnask, när vid en redig kaffekask där sitter han, den siste mohikanen långt bort från pöbel och patrask Som körbitsmålaren i himlaspelet går jag kring På jordens ring, ja alla ting Ger en släng av skandesleven så i mig ni se En veritabel guldförgyllare Förgyll vad du kan förgylla jag sjunger med hinken till hans Varenda aktie i mager mölla Ger jag en liten prydlig gullig glans I kanten jag fyller var sprucken ranka Med bladguld ni frågar hur så Yo så jag målar Donna Bianca Ty det roar mig att måla så Varför är människan på sitt leende så sabla snål Med stumma tål nås många mål Som med sura miner aldrig nås Ack nej, be tandläkaren din att hjälpa dig Förgyll vad du kan förgylla Plombera med pärlor var tand och le som Sickan mot parkett och hylla Hon var för hela Sveriges långa land vår Karlsson, men sedan hon blev matrona hon kallar sig Reuter till på. Sitt Karlsson fick hon jacket krona och det roar hennes mål i så. Jag ger var rostig kyrktopp Här och var en liten klatt I färgen matt På en demokrat till exempel Allan Fukt går jag och köper färg åt denna politikens pinneberg. Förgyll vad du kan förgylla, herr Fukt blir så lätt grädelin. Han darrar för trots allt och börjar hylla Det ideal som delas av Hedin och Rytger Jag uppmuntrar även Per A och övriga sossarna små Partiet bör ej fuktan bära Vi roar våran kulpress så när jag tar till min önskepensel blir det helg igen i Belgien Leopold vår vän Resor till fru Wilhelmina på ett kärt besök Och tas emot med båls av blomsterlök Förgyll vad du kan förgylla Så fritt blir vart folk och vart land Till Oslo far kung Kristian att hylla Kung Håkon i kortege på Karl Johan På ryggen Laval och Petain lagt bena Europa är fritt från ersatz Den glada dag när Sankt Helena på nytt blir en historisk plats idag jag som regel står en stund vid min spegel när jag varsam av grätten för skeletten jag förgäves sök spåren av de framlevda åren det är likadant med mig som med Gustaf Fredriksson jag som litet barn var välig och så ful så jag var rälig men för varje år jag i synden går desto vackrare blir jag jag är kanske lite grånad och det gör mig så förvånad att ju mindre hår jag på huvudet tiden får desto vackrare blir jag Men allting ganska relativt är när man jämför mig med herr Ernst Rolf Så som ofta sker i pressen blir jag aldrig någonsin ledsen Med ett ögonkast på en sån kontrast desto vackrare blir jag För att söka kontraster under frukostens raster Jag i Stockholm vandrar, kritiskt klandrar Jag vår stad som förfulas bara sedan i julas har vårt Stockholm kommit flera mil närmare Berlin Men för mig får stadens fäder gärna tappa vett och heder Från att fasad i vår huvudstad är så vackrare blir jag Alla huvudstadsbohemer har känt ut Fredrika Bremer Fröken Fridman lär ha gått och tänkt så här, det så vackrare blir jag den statyn betrade du plats för vartenda låghalt kärlekspar Jag för min del med den söte bredvid vikingen har möte Han är naken och jag har kläder på så desto vackrare blir jag Mot fru Sara Leander har det riktats ett klander att fast hon är kvinna lär hon minna om en herre som vetter sjunger sina kupletter men jag är mycket mycket tacksam för den reklam som hon mig ger. Där som hon mot solen växer faller det på mig reflexer. Och ju mer blasé långa Sara är desto vackrare blir jag. Hon med armar muskulösa har gått in för att charmösa. Och ju mera kar hon i stämman har desto vackrare blir jag. Du har så många fula herrar. Häromdagen sa jag till hennes sken. Men då svarade lilla Frasse Lasse Ja, jag har iskar löv och svasse Och ju fulare karhanen är desto vackrare blir jag Men allting ganska relativt är e. när man jämför mig med herr Ernst Roll Som ofta sker i pressen blir jag aldrig någonsin ledsen Med ett ögonkast på en sån kontrast desto vackrare blir jag jag enligt allra högsta mönster lagt mig till med ett broderi. Och varje ledig stund på dagen jag sömma vill flitig som ett bi. Men jag kan inte uppnå samma skicklighet som hans majestät. Hans lilla handarbete är bedårande Men jag vill mena att det vill hans får han till Hans sista kudde är av den art att den ska skänkas till prins Lennart när han ska gifta sig med fröken Nisland som säkert ska meddela Stomberg att hans lilla handarbete bedårande. Men i familjen blev det mycket tårande. Ty tjocka släkten tycks besväran Han reste från dem till Rivieran Med nål och tråd och alla sybehör min vän är Engelke i trots teaterstök Dock av en viss balans Om han blir utskälld får han via Fredrik Böök Strax en renässans Fastän han gör i konfektionen är han en handarbetets vän Hans lilla handarvete bedårande det Ber han om mönster utav mig så får han det Fast i vår syförening viskas att det lär vara Adolf Niskas Små broderier han kalkerar Ingen kan virka en sån frans som Matte kan hans lilla vet handarvete bedårande det Fast hans finska ryor är försvårande det hänger de dock i Frans salonger Där har han varit många gånger Med nål och tråd och alla syvhör Valdemar Svan är såsom kunglig referent Lindrigt sagt urban Det är nog inte utan att vi alla känt Leda vid herr Svan men det tycks ännu finnas många tanter kvar som säger Valdemar Hans stilla handarbete bedårande det Hela sitt liv han tillbrakt korridorande det Putsande skor åt höga kretsar i Valenciennes och Bryssels spetsar En domestik som flitigt knypplar på små filetter och frivoliteter Ja, hans lilla handarbete bedårande det Av mig Marika tycker det är sårande det Borde hon ge herr Svan ett gömrum i diktarnas klubb ett litet gumrum med nål och tråd och alla sydhör. Thank Om jag finge göra som jag vill Den refrängen känner alla till Och den passar ganska bra för en som man i bojor i ett läger satt För att inte locka hit censur Vill jag just nu sjunga om Amur Det är jag rätt svag för och jag deklarerar Härmed att om jag finge som jag vill Vore jag en sån där kille för som man svärmar med i vondor skönande månad maj Och när träden i oktober övergår ut i sin ober jag skulle dela fullt med blonda hår på min kavaj Jo, skulle smaka paj. Ja, för amor är mycket svagakt den som vore blott 20 år och hette Jonsson om igen om jag finge som jag ville bytte jag mot frack och skille mot en muskulös figur med midja från Hawaii Jo, det skulle smaka mig med som till Medan man i farten är med att Önskar sig både det och ditt och datt borde man väl passa på att önska att det blev en smula frid på jord Ej så mycket att det stör förstås Vissa typer älskar ju att slåss Men vi andra kunde ju ha rätt att duka önskebord Om vi finge som vi ville Bjöd vi på Hotel de Ville I Paris är Roosevelt och Churchill på en raj Jo, det skulle smaka färg Sen gav Hitler mitt agesse Dit herr Iden kom med hässen Och sen bjöd Blom och Daladier på bal uti Versailles Där höll de för Förkvitté och detta skåltal Utav herr Stalin Med ett tal besvarades Om jag finner som jag ville Tycker jag vi spelar chille säger Stalin om vem som ska ha Paraguay Jo, det skulle smaka mig Om ni finge som ni ville Så gav ni tusan i promille Och i tolvrumsvåningen på nolla melanskaj Jo, det skulle smaka mig Ni drog av er eran boja Och ni hyrde er en koja Fört på hjärtan upp på värtan och sa frun paj! Tänk att få rymma ifrån skinnstolar som skrymma och i en kokvrå fräsa upp sin stångkorv själv om ni finner som ni ville livet ni ej skulle spilla på att avbetala pälsar utav ofödd haj Jo, det skulle smaka haj med rivsås till Äta diné med goda bordeauxer Omgiven utav först och sigpåer Roar bort själen och huden Jag var i förrgår bjuden Till generalkonsulen Jean Chandabel Redan servisen var minst sagt nobel En sån utsökt dinner Av vilka dyra viner alla de gamla fina märkena av hög bouquet. Till soppan serverades en sherry en 1903. Till ostronen kom det en chablis så flyktig som amour. Och när det blev lax så simmade den strax omkring en vit latour. Och till autorkon gavs det en osson som var så torr som damm. Till gåsleven drack vi en akakak Bourgogne som eh, jag världen tog fram alla de gamla fina märkena av hög bouquet eh, vi till desserten njöt Moët Chandon år 23 att allting var först klass i var detalj kan ni förstå från vinregionen men konversationen den var klass 2 eh, Bland Adolf Hitlers chefspaladiner märks en agent sätt som förr reste viner. Ribbentropps Henkeltrocken blev överallt gedrocken. God är den tyska sekten och ganska billig, men tacka vet jag den franska. Hitler sa Mein Knabe, Willst du sonst du habe? alla de gamla fina märkena av hög bouquet. Den holländska balsen tar vi lätt, den finns ju strax bredvid. Vårt Brantwein är uselt, tacka vet jag Ålborgs akvavit och löjtens famose. Men törsten är gras, vi gör väl en norsk visit. Men offra en fight på skotsk black and white, det är en för riskfylld chans. Cognac Machinot är taggtråd och så finns bakom ju hela La France med alla de gamla fina märkena av hög bouquet Bourgogne och Bordeaux, Alsace, Médoc, Champagne och Eternay den ädla franska druvan pressades av Germany och hälldes på fatet men ack resultatet det blev Виши. Thank you. Äta din ner med goda bordeauxer Omgiven utan först och sigpåer Roar bort själen och huden Jag var i förrgår bjuden Till generalkonsulen Jean Chandabel Redan servisen var minst sagt nobel En sån utsökt dinner Av vilka dyra viner alla de gamla fina märkena av hög bouquet. Till soppan serverades en sherry en 1903. Till ostronen kom det en chablis så flyktig som amour. Och när det blev lax så simmade den strax omkring en vit latour. Och till aterkon gavs det en osson som var så torr som damm. Till gåsleven drack vi en akakak Bourgogne som eh, jag världen tog fram Alla de gamla fina märkena av hög bouquet eh, Vi till desserten njöt Moët Chandon år 23 Att allting var först klass i var detalj kan ni förstå Från vinregionen men konversationen den var klass två eh, Bland Adolf Hitlers chefspaladiner märks en agent sätt som förr reste viner. Ribbentropps Henkeltrocken blev överallt gedrocken. God är den tyska sekten och ganska billig, men tacka vet jag den franska. Hitler sa Mein Knabe, Willst du, sollst du habe? alla de gamla fina märkena av hög bouquet. Den holländska balsen tar vi lätt, den finns ju strax bredvid. Vårt Brantwein är uselt, tacka vet jag Ålborgs akvavit och löjtens famose. Men störsten är gras, vi gör väl en norsk visit. Men offra en fight på skotsk black and white. Det är en för riskfylld chans. Konjak Maginot är taggtråd och så finns bakom ju hela La France. Med alla de gamla fina märkena av hög bouquet. Bourgogne och Bordeaux, Alsace, Medoc, Champagne och Epernay. Den ädla franska druvan pressades av Germany och hälldes på far mandatet men ack resultatet det blev TV7. den helga Birgitta som reste till Rom. Den pilgrimsgumman har nu fått sin dom. Hon var ett helgon som folk ville hat, luttrad i vadstena bistra klimat. Men när hon kom till Rom då blev hon pigg som Gutta Perka. Närmast kroppen bar hon inte längre tagelsärka I celibat levde hon men med ens fick hon av påven en lördagslicens. Glaset spotta inte heller denna gamla tanti. Fastade blev festade på verbet och Chianti. Alfredo han lockarna med sin spagett. Så var det med det lilla helgonet. Kring det tyska undret skrev Lars Gyllensten i Dagens Nyheter står det ett sken av allmän ondska. Germania är en raffinerad och grym här. Men herr Tingsten, redaktören, han vill själv bestämma var de primitiva känslorna just nu hör hemma. Han prisar Germanias dygd och behag Flickan är krigisk, men ej mer än jag. Sannolikt har hela tyska folket aldrig vetat att herr Hitler existerat och vad Goebbels hetat. Vi såg i herr Tingsten en ny segerstätt och så var det med det lilla helgonet. Att konung Erik på luta har lekt eh, vet vi och dessutom att han har smekt ej bara strängarna, eh, nej något hult ett kvinnligt väsen eh, så oskuldsfullt. Nu har en historiker, en av de mera skarpa avslöjat att liten Karin var en riktig harpa med Göran Persson, hon hade en son mot höga räntor gav kärringen lån Mån hon var om sig, därav namnet som vi känner Erik flydde hemmet och gick in i visans vänner För att slippa höra hennes snåla falsett Så var det med det lilla helgonet när våra helgon ska ha sig en spark kommer man inte förbi Jeanne d'Arc Ja, inte Johanna som glorian vann. Hon som i dubbla förköp på operan brann. Brasande Maclean och det blev inget drag i hålet förrän väckjournalen la en algren upp på bålet. Då trädde Adolfsson fram och sa kan. Du vissla, Johanna! Och det kunde Jeanne. Aldrig mera skulle hon för penningar sig visa och nu är hon på turné i Avignon och Pisa som en grillad höna hon vänds på ett spett. Så var det med det lilla helgonet. Ute i palatset som byggts av Tessin satt som en påve herr Torsten Notin. Wallenbergs umgicks han med och vår kung ringde till Torsten då kronan blev tung. Men vår regering trivs sig med för detta överståten. Men om den han säger har man tagit Notin i båten ja då får man roen i landet såklart. Han börjar ju dock som socialdemokrat. Sen blev han med hovet och med Hajby en intim en. Vänskapen den kröntes logiskt nog med Serafimen. Per Albin i sin röda himmel är lätt. Så var det med det lilla helgonet när som vår helgonhistoria trögts snoddas nog burit sin gloria högst men på hans keps som var bländande vit har det på sistone stänkt lite skit. Han lär både fira, svira och dessutom svära. Flickorna de ger han autografer allt för nära. Adenby stackars oskyldiga mört har han bedragit, ja rent av förfört. Han som var så bonnig och så rar och spelar bandy, han har blivit tjock och klär som den värsta dandy. Han kvaddar på Volkswagen och Chevrolet. Så var det med det lilla Helga igen ur tidens grums och mögel dyker upp ett skrämmande fantom. Även Grekland hade sina vandrarfögel fostrade i Sparta och i Rom. Ur seklers skuggor, ur årtusens damm Ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram Det är den ökända hästen från Troja Moderniserat till femte kolonn Majoren Quisling är en papegoja som imiterar så gott han har förstånd vi är osynvakt och fredliga pågar med grekisk rakborste ut i vår hatt men i ett höjd drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan varje natt. Och det är Europa som högljutt hörs höja att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända hästen från Troja som alltjämt spelar sin gamla hjälteroll. Bland de vilda hästar som har galopperat på fru Klios rännarbana är det trojanska hästen som sig minst generat för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som dumma Augustar stå i parad, hurra! Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttargången sig statsmännen oja en del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja han går numera i reguljär trafik I vissa tidningar säger man noja På rätt vi håller, men helst på rätt häst Och för den ökända hästen från Troja Stå odds i dessa dagar onekligen bäst and gossar gör våra tre Vår byx har press, vår vrist nobless och vår hållning är något blasé Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivasse Mockaskorna har han på sig Ty hans hobby är att dansa jazz Han är slank och smärt som vi midjan han ler i mjugg, ler i mjugg, ler i mjugg Han har skärp om lilla midjan I pannan lugg, pannan lugg, pannan lugg Han och andra söta gossar Som har törs på sina ögonlock På sitt lilla bakverk frossar Sen på Royal vid fife och klock Han på höga klackar trippar Som jazzexpert och i små synkoper vippar hans lilla stjärt, lilla stjärt, lilla stjärt. Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Usch! Tornerspel var deras vanor för jungfrun slogs man till häst Kulturen har gått framåt När vi nutidsmänniskor har fest Ja, då kommer det en gosse Med en byxa som en rakkniv asse Mockaskorna har han på sig Ty hans hobby är att dansa jazz Han är slang och smärt som vid Han ler i mjugg Ler i mjugg, ler i mjugg Han har skärp om lilla midjan I pannan lugg Han och andra söta gossar Som har törst på sina ögonlock klock på sitt lilla bakverk frossar Sen på Royal vid och klock Han på höga klackar trippar som jazzexpert Och i små synkoper vippar hans lilla stjärt, lilla stjärt, lilla stjärt sen jag mitt lilla vänliga fönster slog upp Från tå till topp, i själ och i kropp Har jag gått ut med känslor av ädlaste sort Allt attiskt flöt bort, förståndet blev kort Min omvändning motsatsen blev till fru Lods Min sång är en glad idiots jag sjunger om lärkor och sippor och sånt Ty nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla Som inte går över en viss horisont Så ingen behöver, ingen behöver gnälla det om vår regering har skrivits en del Om alla dess statsunderstödda små fel Men nu ska regeringen tigas ihjäl För nu ska vi vara, nu ska vi nu vara snälla Frödingan sa att stjärnorna ej man begär Det länge sen är på var På biografen fordrar publiken en star Så skinande klar, kvinnseller kar Och Hepburn och Herboa ge samma kväll I höjden av stjärnornas smäll jag såg Noel Kovacs mirakel, och yes Men nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla På sjöbotten gick han och plockade gräs Med klor intellekt och klor intellektuella Miraklet, det gjorde en väldig succé Hos en viss salongskrislig halvsocieté Kritiken var pingstvänligt inställd den med För nu ska vi vara, nu ska ska vi vara snälla När hela världen offrar miljon på miljon På krut och kanon har Sveriges nation Blott en försvarsminister men inget försvar Den flotta vi har man indrar och spar Försvarskommissionen ett praktverk gett ut Med följande visa beslut vi ska inte tala om Bofors och Krupp Ty nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla Vi var inte med när som krutet fanns upp Och tror inte det kan, tror inte det kan smälla Om fienden kommer från luften till oss Så gömmer vi oss och då kan han ej slåss och hjälper ej det får vi sjunga förstås Att nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla ser på karnevalen med sig god afton vackra mask. Ers eminens har blivit fet Förlåt mig ers högvärdighet Men bakom masken utav kardinalen Målerisk som en brevlask Med kyrkministern ut på gask Med sig god afton vackra mask Baken skråtuga Fortuna Med äpplet står en enkel nåd Nej, min sannen och Fortuna Är ett förnämt justitieråd Vem är det som har vikt det fria ordet Till en så lustig tidningskask Med kamouflage av tändsticksask Med segodafton vackra mask Luften strimmig av serpentiner i Europas salong här diplomaters glada miner är bara mask och jargong Varje ambassad under kanonad möter upp i gasmask ut i livets maskerad Storbritannien ur garderoben har oförskräckt en krigisk dräkt av artistisk tillgodoföljt. Sig Albion förklätt i rättens käppe Nessie godafton vackra mask Den som på dagen någon har lyft Av ideal såg ej ett dyft Herr Nordsild bevaran kan sig lämna han är Europas biskop Rask På krigsfot går han i Damask Med sig godafton vackra mask Och till Harlekens miljoner Gud sander och förbindligast Klädd i torftiga sanktioner Som Wallenbergs klipp till i hast lite vin och pudrar ansvettet och bjuder Fru Marianne på vin och snask Herr Hitler har lagt av sin kask god afton vackra mask antidemokrat Han är en vän och en kamrat Fastän han sköter rikets roder är han våran broder Dagen efter sen han förklarat i sin stora intervju Att vem som helst fick säga du till honom Mötte jag Per Albin och jag ropa Tack ska du ha, Karl Gerhard heter jag Vad du heter gör detsamma, tack ska du ha Per han sa flott, nå lika gott Vi två av vår pappa, och mamma, två förnamn tott Brorskål vi drack i en flytta säck och lade bort våra bindestreck Han bjöd mig hem i sin ålstensstuga Äntligt lite hemhjälp, sa genast hans fruga Tack ska du ha, Sigrid heter jag Och vad du heter gör samma tack ska du ha Vid första snapsen på middagen i herr Medelsvenssons sal Är stämningen katastrofal Man ojämytligt står och bockar Helan går blott lockar fram ett förläget och stelbent bond försök att vara glad Men när som viglasens parad passerats är det annan part på middagsbordet Tack ska du ha, Pelle heter jag Vad du heter gör samma tack ska du ha Grashandlar X, student 96 Spata mig sina gubbe, inga komplex Herr byråchefen till taffelen Sätter sig stel så som gaffelen Men när han han uppreses av bekänten Är han du och bror med symaskinsagenten Tack ska du ha, Robban heter jag Vad du vet ju sanna tack ska du ha vill det lyster Min broder blir och syster Tack ska du ha Karl Järven heter jag Vad du heter gör detsamma Tack ska du ha ungdom, skönhet och charm gör en människa varm. Vackra flickor finns det gott om i vår huvudstad. Detta framgår till tätt av den massa porträtt utan nyförlovade som finns i alla blad. Ja, det är kanske järvt, men jag vill våga att ge offentlighet åt denna fråga. Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån? Det är rent av som man blir förlägen När man möter flamman sin som gift sig med ett fån Av midjan så smal så att royal sig vände och titta på gasellen har blivit en madame med skunk bak och fram och köttkuponger har hon på ett par tre ställen vart tar alla vackra former vägen och var kommer alla hakorna på makorna ifrån för att få symmetri ut i min poesi låter jag min versfot glida utåt i spagat Handsken kastad ju är, men med lite besvär kan den ledigt vrängas ut och in med resultat att refrängen blir en kvinnoslogan Damerna har ordet nu för frågan Vart tar alla vackra gossar vägen? Och var kommer alla fula lea gubbjäklar ifrån? Det är rent av som man blir förlägen när man ser det lilla som finns kvar av Romeon. Han fordom var slank och flott och dansat Nu snarkar han när det inte kluckar I grogglaset hans, hans gässa är blank Så undra på att ni stackars kvinnor suckar Vart tar alla vackra gossar vägen Och var kommer alla bakarna på makarna ifrån? men fan i dramatik Här ska spelas lyxrevy, man är väl rik I herr Danilos sko Glömsk av lolo-lo-lo-fro-fro dansar jag till guldförgyllda lutorna med de ganska fallna små valutorna. Det har trots sin bäst en ömre sjös som ett rosenskimmer sprider över livets bistra tider. Undra på om man blir kleptoman av lite guldregn över stan. Med pesetas och med lira och med frangen vill jag svira. Jag har gått och blivit erotoman av lite guldregn över stan. Bedårande rubel du föll under jubel från kronan och pundet Ty regnade på city droppade ut i Norrström Sköna dollar, kyskets bälte Har du fått av rosevälte När du faller blir det tamme fan lite gullregn över stan Häromdagen en resande för mig beskrev Hur en ung spartan som gömt en silverrev Under sin mantel lätt Uthärda bestens bett Tills att hörn är döende och ser sin spar Rävarna man mera bakom örat har Vår jeunesse doré av det slaget Som ett rosenskimmer sprider Över livets bistra tider Och som taxeras i en viss roman romantik regn över stan Dessa tidiga roéer hålla sig med danaéer Som tar motor upp på sin ottoman Lite gun regn över stan Vår stockholmska Tarzan av morsan och farsan fått bil Det är klart det Det regnade på hönan, droppade på kycklingen Att se Tarsan och hans lampa På en tandemcykel trampa Tycker varje gående spartan Är lite gullregn över stan Varsågod, en slant ger jag greven En penning för även er granne till vänster Till regnade på fond så droppar det på Pettersson När min sista slant är nupen Tar jag fram mitt guld ur strupen Så det strömmar som ur en vulkan Lite guldregn över stan stan vid Göta älv man tror att man Är liten Londonbo men en sjöman Som sett sig om i världen han kan tala om för dig Att din stad är mera fransk än du vet av det Med fransk jag menar inte alls Paris Nej Göteborg på alla sätt och vis till läge och miljö är Skandinaviens Marseille Ner i hamnen luktar rena medelhavet Göteborgaren ska ge mig rätt om han förfölja mig Till de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille Över luntan tur till smala vägen där som sommarsäljäsen sjöngs på vadmans tid Gamla Eklundsgatan den är inte ut av erotik Men på Östra hamn om natten är det lika bra trafik När man går där kan man hålla vad Att man befinner sig i de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille Från Kärringberget över Kåkarna Får segelleden ljus från båkarna Matroser ifrån fjärran länder söker sig en hamn och en famn att vila ut i efter träffen. På Vauxhall levs det sen det glada liv som alltid slutar med att det dras kniv. Ty flickorna är få men ölbuteljerna är fler för i Wien, i Marseille, det heter Prippen Så en nöjeslysten främling han har svårt att säga nej I de ökända kvarteren i det ruskiga Marseille Uppåt södra vägen i ett ruckel finns en ljusskygg krog som kallas Lorensberg. Innehavaren talar grekiska så smilande och hal. Han dig lockar inom dörren, du tror det är en schysst lokal. Men när notan kommer ser du strax att du befinner dig i de kända kvarteren i det ruskiga Marseille. Men var sommarkväll går vi till Liseberg med vårat tjej från de ökända kvarteren i i ruskiga Marseille för att akrobater se och ropa Du kan gärna hoppa, kolle vi har nät Kungsportsavenyn och hissingen smälts ihop till en publik Hyresgästen Martin Andersson, han dansar med fru Wik Liseberg, tänk att det växt en sådan skön förgätmigej Ur det ökända kvarteren i det ruskiga Marseille kommer militärisk med krigiska ögonbryn men är alltjämt karriärisk. Det är självklart att revyn som speglar tidens ansikte nu även gör honnör och stramt i vakt för våldet. Jag rår inte för att jag är ett bedårande barn av min tid. Jag är alltså utklädd till så kallad strid Ett järnkors med HJ jag uppbär som försvar För min esprit i forna dar och för det lilla som är kvar Min tunga var fordom, både salt och perfid Den var ett bedårande barn av sin tid Nu känns den i mun som en kolakaramell den gör alltjämt spott men har liksom fått 38 års modell Vi hyllade prins Bertil när han spelade pappas roll Som talare och därtill på utländskt tungomål Varenda svensk förvånades och pressen slog alarm Tänk en av våra kronprinssöner äger charm Han är ett bedårande barn av sin tid Sa Edström som stod hela tiden bredvid den nye prins Charming Han smajlar som försvar För kolonien de la var Och för den lilla som är kvar Var amerikanska sa nice och indeed Han är ett bedårande barn av sin tid Hans engelska uttal Det var så very well så på gossen satt vid en doktorshatt 38 års modell Den komfortabla svensken Han flyttar minst varje år Han är en vandermänsken Från hustru sin han går Varenda månad maj När sippor och små snöig dropp Står ut på marken Då slår även Svensson upp Han är bedårande barn av sin tid Han låter sig locka av varje kupid Hans frånskilda fru, hon får varna som försvar För boet skänkta mor och far och för det lilla som är kvar Herr Svensson gör växlar på tre månaders frid Han är ett bedårande barn av sin tid Och våren därpå är han nyskild, glad och säll Med en ny kockett i en Chevrolet 38 års modell Jag vill ej springa med skvaller men när jag står här vid Stureplanska kantarellen med hela världen och aller så kan jag tala om att det regnskydd som inte till Stockholms sorg kom att resas i marmor på Norrmalms torg. Det fick herr Berko på Stureplan, det är det som de säger på stan. Där har stockholmskan fått sig ett paraply under vilket hon skyddar sin viljehy och även möter sin livskumpan Det är det som de säger på stan När höken tror han fått korn på den ljuva Blir han fångad till tvärs över plan Finns det bojor för hökar hos duva? Ja, det är det som de säger på stan jag vill ej springa med skvaller Men mitt i natten det kuttras på Sankt Markusplatsen Där mötas stans faderaller Av alla kön för att konversera om konst och om livsproblem Erotiken den har också sin bohem Agnes von K går på Stureplan Det är det som man säger på stan där får inte blott diktan inspiration Även riksdagsman Svensson går som motion Hem med en gris utan marsipan Det är det som man säger på stan Ja, jag vet mycket och är ej ovillig att förtälja för var charlatan att vår stad har fått sitt Piccadilly Ja, det är det som man säger på stan Var justitierådet tar man i kyr Och var nyskilda fru baronessan hyr Hur hon har fått sig en naga kan Det är det som de säger på stan Linje 11 tog herrskapet Svensson då Det var nygifta sedan till linje 2 Frun tog en övergång häromdagen Det är det som de säger på stan Ty vi av pressen blott skummar ingressen Så politiken den giver vi pan Men har stockholmaren inga intressen Jo men av det som de säger på stan Ganska ojämnt livets lotter falla En till världen född som miljonär en som jag i grammofon får tralla För att slippa leva som jag lär men jag har ju dock den trösten att jag har fått guld i rösten så det jämnar alltid ut sig någonstans. På den rike för det mesta, ej vår Herre gjort sitt bästa men hos mig finns inte någon dissonans. Den som tur i kärlek njuter Han går aldrig hem i rutor Och han missar både tips och preferens Men den som svag i svälta reve Han har lätt att få något breve Så det jämnar alltid ut sig någonstans Om det i stugan Är brist på skillingar kan hända frugan istället för trillingar det är förbjudet för de rika och de fattiga tillika Att på gatan sova, sa Anatole France Av den korv den arme skält sig äter rike man ihjäl sig Så det jämnar alltid ut sig någonstans Orättvisor donjuaner mellan Det finns beklagligtvis i våra dagar Det är till exempel mera sällan som den illa gör också blir far det har ofta hänt att fadern gått i land och från eskaden Men det jämnar alltid ut sig någonstans Ty på land finns alltid krabbor som kan lämpa sig till pabbor Förutsättning är förstås en god finans Faderskapet vårdslöst drällas Genom blodprov kan det ställas Men om blodet har en fattig konsistens Modern sitt beslut strax fattar Tar en titt ut i vem skattar Så det jämnar alltid ut sig någonstans Den list en kvinna har utav ormen fått Kan övervinna allt även ålderns mått Uti sen slaget uti svolder har hon prutat ned sin ålder några år Men för att det ska bli balans Med de år hon undanstökar hon väninnans ålder ökar Så det jämnar alltid ut sig någonstans hänga på ett hår Om en man ska få ännu en vår Denna reflektion som regel Gör jag varje gång jag tar ut i en spegel Att jag inte är någon absalong Jag beklagar måste gång på gång Det är ej med mig dessvärre Som det är med vännen Carl Brisson kan du tänka dig honom utan hår? Hon kan det inte denna indiskretion vi dagligt får Det är ej fintet, ty vi hårtunna herrar opåmint Vill ej bestänkas, kan du tänka ett brudpar flint mot flint Ja, det kan tänkas Liksom en ros sig söker en ruin Står ung möts håg, ett skallig lider Därför i mina lockar jag ej slår En skål i kvinte Kan du tänka dig livet utan vår? Jag kan det inte sedan tio karl gick över bält har det blivit mycket bättre ställt med de kommunikationer som oss för till kongens bys restaurationer inte nog med att vi har fått flyg Malmöborna umgås där i smyg Med en plan att göra resan Över sundet ännu mindre dryg Men kan du tänka dig Malmö utan båt? Jag kan inte hoppar över så fort vi kommer åt. Det går geschwinde, du kan du tänka dig sorger utan sprit. Med sorgen ska dränkas, kan du tänka dig Ålborgs akvavit? Ja, det kan tänkas. Av danskt och svenskt blir det en union. Snart vi går till Danmark över bron lördag kväll vid staden med runden torn Gå för att dricka Kan du tänka dig bron på måndag morgon? Jag kan dricka lördag kväll vid staden med runden torn Gå för att dricka kan du tänka dig bron på måndag morgon? Jag kan det icke. Winston Churchill blev för smått förargad, ja flörr, när herr Krips ville bjuda på en Camel som i Ryssland var gjord Men nu delar han bord med herr Stalin och hans crème de la Kreml Han av Josef nyligt bjöds att komma åter på en visit och motiveringen var enligt Tass i Moskva att herr Molotov muttrat en dag Vem vet hur länge vi har varann Hur stark är månen London Bridge vem vet hur länge en gentleman från Oxford kan vara ut? Herr Stalin inbjöd Churchill Iber, die ganze große Welt Ta på dig blåställt och låt oss tala om Roosevelt Vem vet hur länge vi har varann Hur lång tid Englands societ och drottning Bessie med kunglig man vill dricka vodka med Sovjet. De röda horder och Englands lorder och Lady Estors magnificens. Det finns en gräns. Via tonernas makt har jag uppnått kontakt både i Ystad och Flen och Haparanda Telepatiskt jag känt att en gnista jag tänt här och var utav högkonstnärlig anda Men min konst är FMR och fast min sång har en stor publik som har både smak och förnuft är en visa en doft men behandla mig inte som vet hur länge vi har varann Ty visor falla såsom löv Pass på min vän mens du lyssna kan En vacker dag så är du döv Och vackra visor är dessvärre ej någonsin långa Dess tankar trånga och rimmen är inte många Vem vet hur länge vi har varann Så låt det ord som rimma på En vänlig tanke gå hand i hand Med trofast blick ur ögonblå Men ord för förgömma kan lätt bli dumma Och även för en kuplett tendens Det finns en gräns Ni ser i mig amerikanen som har klätt ut sig än en gång Att roa svensken och amerikanen En indiansk turistsäsong Jag tittar fram ut ur lianen Och ropar blek ansikten Hej! Om ni vill se den sista mohikanen Så titta in och se på mig När pettson Berger nyss fyllde 70 Han från sin jämn Jämtlands fäbod for för att slå tack till den tuttifrutti som gjort vår svenska tonkonst stor. Och det skrev den siste mohikanen står än en gång upp på sin punkt med kluvet skägg och fröseblomst i manen En totempåle för en kult Succén var stor i pressorganen Sin penna kort och Moses drog Att skylla för den siste mohikanen Sen Grieg och Wagner gick och dog på operan skulle John Forsell för hjärtevännen haft en kväll Men Jonte blev på PB mörk och sjukanmälde Irma Björk Så Escamillos lömska dolk blev kunglig operans hyllningstolk Men ej ens det på PB halv när han får åter till sin alp han sa till John, den siste mohikanen Vill inte ens ha herr som skall Den norske skalden, herr Wildenberg var I stan och gick från bord till bord Och sa bohemen, som förr så grej var Är snart försvunnen från vår nord Så jag är nog den siste mohikanen Som sjöng och söp på Karl Johan Nu släcks min törst inunder över vattenkranen Från rocken fladdrar blåa banden På freden jag red ut orkanen Med Evert Taube jag tog en klar Och nu är han den siste mohikanen Som tar ett glas och hedrar par När Albert Engström hörde det Han under luggen tittade På bysten av Karl Mikael Och sa det var ett jäkla gnäll För dessa skalders cocktailar Och deras fajf och klocktelar här gå och bada puttefnask När vid en redig kaffekask Där sitter han Den siste mohikanen Långt bort för döbel och patrask Thank you. Som körbitsmålaren i himlaspelet går jag kring På jordens ring, ja alla ting Ger en släng av skandesleven så i mig ni se En veritabel gullförgyllare Förgyll vad du kan förgylla jag sjunger med hinken till hans Varenda aktie i mager möda Ger jag en liten prydlig gullig glans I kanten jag fyller var sprucken ranka Med bladguld ni frågar hur så Yo soy e e a molar dona Bianca Ty det roar mig att måla så Varför är människan på sitt leende så sabla snål Med stumma tål nås många mål Som med sura miner aldrig nås, ack nej Be tandläkaren din att hjälpa dig Förgyll vad du kan förgylla Plombera med pärlor vartann och le som Sickan mot parkett och hylla hon var för hela Sveriges långa land Vår Karlsson Men sedan hon blev matrona Hon kallar sig Reuter ty på Sitt Karlsson fick hon jacket krona Och det roar hennes mål i så jag ger var rostig kyrktopp Här och var en liten klatt I färgen matt På en demokrat till exempel Allan Fukt går jag och köper färg åt denna politikens pinneberg Förgylla du kan förgylla Herr Fukt blir så lätt grädelin Han darrar för trots allt och börjar hylla Det ideal som delas av Hedin och Rytger Jag uppmuntrar även Per A och övriga sossarna små Partiet bör ej fuktan bära Vi roar våran kulpress så när jag tar till min önskepensel blir det helg igen I Belgien, Leopold vår vän reser till fru Wilhelmina på ett kärt besök Och tas emot med vals av blomsterlök Förgyll vad du kan förgylla Så fritt blir vart folk och vart land till Oslo far kong Christian att hylla kung Håkon i kortege på Karl Johan på ryggen Laval och Petain lagt byna Europa är fritt från ersatz den glada dag när Sankt Helena på nytt blir en historisk plats där jag som regel står en stund vid min spegel när jag varsam av grätten för skeletten jag förgäves sök spåren av de framlevda åren det är likadant med mig som med Gustaf Fredriksson jag som litet barn var välig och så ful så jag var rälig men för varje år jag i synden går desto vackrare blir jag jag är kanske lite grånad och det gör mig så förvånad att ju mindre hår jag på huvudet ut får så vackrare blir jag. Men allting ganska relativt där man jämför mig med herr Ernst Rolf Så som ofta sker i pressen blir jag aldrig någonsin ledsen Med ett ögonkast på en sån kontrast desto vackrare blir jag För att söka kontraster under frukostens raster Jag i Stockholm vandrar, kritiskt klandrar Jag vår stad som förfulas bara sedan i julas Har vårt Stockholm kommit flera mil närmare Berlin men för mig får stadens fäder gärna tappa vett och heder Från att fasad i vår huvudstad är så vackrare blir jag Alla huvudstadsbohemer har sett ut Fredrika Bremer Fröken Fridman lär ha gått och tänkt så här det så vackrare blir jag Den statyn blir du för vartenda låghalt kärlekspar Jag för min del med den söte bredvid vikingen har möte Han är naken naken och jag har kläder på så desto vackrare blir jag. Mot fru Sara Leander har det riktats ett klander att fast hon är kvinna lär hon minna om en herre som vetter sjunger sina kupletter. Men jag är mycket tacksam för den reklam som hon mig ger. När som hon mot solen växer faller det på mig reflexer och ju mer blasé långa Sara är desto vackrare blir jag. Hon med armar muskler nervösa har gått in för att charmösa Och ju mera Karl i stämman har desto vackrare blir jag Du har så många fula herrar Häromdagen sa jag till hennes sken Men då svarar lilla Frasse Ja, ja, han iskar löv och svasse Och ju fulare Kalle Hagman är desto vackrare blir jag Thank you. Men allting ganska relativt är när man jämför mig med herr Ernst Troll Som ofta sker i pressen blir jag aldrig någonsin ledsen Med ett ögonkast på en sån kontrast desto vackrare blir jag Tänk att det ska hänga på ett hår Om en man ska få ännu en vår Denna reflektion som regel Gör jag varje gång jag tar ut i en spegel Att jag inte är någon Absalom Jag beklagar måste gång på gång Det är med mig dessvärre Som det är med vännen Carl Brisson kan du tänka dig honom utan hår? Hon kan det inte denna indiskretion vi dagligt får Det är ej fint det Ty vi hårtunna herrar opåmint Vill ej bestänkas Kan du tänka ett brudpar flint mot flint Ja, det kan tänkas Liksom en ros sig söker en ruin Står ung, ett skallig libertin Därför i mina lockar jag ej slår En skål i kvinte Kan du tänka dig livet utan vår? Jag kan det inte sedan tio karl gick över bält har det blivit mycket bättre ställt. Med de kommunikationer som oss för till kongens bys restaurationer inte nog med att vi har fått flyg Malmöborna umgås där i smyg Med en plan att göra resan Över sundet ännu mindre dryg Men kan du tänka dig Malmö utan båt? Jag kan inte Vi far över så fort vi kommer åt Det går geschwinde du kan du tänka dig sorger utan sprit Men sorgen ska dränkas Kan du tänka tänka dig Ålborgs akvavit Ja, det kan tänkas Av danskt och svenskt blir det en union Snart vi går till Danmark över bron Lördag kväll vid staden med runda torn Gå för att dricka kan du tänka dig bron på måndag morgon? Jag kan det Lördag kväll vi till staden med rundet torn Går för att dricka Kan du tänka dig bron på måndag morgon? Jag kan dricka Thank you. Om jag finge göra som jag vill Den refrängen känner alla till Och den passar ganska bra för en som man i bojor i ett läger satt För att inte locka hit censur Vill jag just nu sjunga om Amur Det är jag rätt svag för och jag deklarerar Härmed att om jag finge som jag vill Vore jag en sån där kille som man svärmar med i vunderskön månad maj Jo, det skulle smaka paj! Och när träden i oktober övergår ut i sin ober jag skulle dela fullt med blonda hår på min kavaj Ja, för amour är mycket svagakten som vore blott 20 år och hette Jonsson om igen om jag finge som jag ville bytte jag mot frack och stille mot en muskulös figur med midja från Hawaii Jo, det skulle smaka mig med som till Medan man i farten är med att Önskar sig både det och ditt och datt borde man väl passa på att önska att det blev en smula frid på jord Ej så mycket att det stör förstås Vissa typer älskar ju att slåss Men vi andra kunde ju ha rätt att duka önskebord Om vi finge som vi ville Bjöd vi på hotell de Ville I Paris är Roosevelt och Churchill på en raj Jo, det skulle smaka paj Sen gav Hitler mittachessen Dit herr Iden kom kom med hässen Och sen bjöd Blom och Daladier på bal uti Versailles Där höll de golvtal För Peter och detta skåltal Utav herr Stalin Med ett tal besvarades Om jag finge som jag ville Tycker jag vi spelar kille. Säger Stalin om vem som ska ha Paraguay Jo, det skulle smaka paj Om ni finge som ni ville Så gav ni tusan i promille Och i talrumsvåningen på nolla melanskaj Jo, det skulle smaka paj Ni drog av er eran boja Och ni hyrde er en koja Först på hjärtan upp på värtan och sa frun skulle smaka paj Tänk att få rymma ifrån skinnstolar som skrymma och i en kokvrå fräsa upp sin stångkorv själv om ni finner som ni vill livet ni ej skulle spilla på att avbetala pälsar utav ofödd haj Jo, det skulle smaka haj med ripsås till ungdom, skönhet och charm gör en människa varm. Vackra flickor finns det gott om i vår huvudstad. Detta framgår till tätt av den massa porträtt utan nyförlovade som finns i alla blad. Ja, det är kanske järvt, men jag vill våga att ge offentlighet åt denna fråga. Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lea käringar ifrån? Det är rent av som man blir förlägen När man möter flamman sin som gift sig med ett fån Av midjan så smal så att royal sig vände och titta på gasellen har blivit en madam med skunk bak och fram och köttkuponger har hon på ett par tre ställen vart tar alla vackra former vägen och var kommer alla hakorna på makorna ifrån för att få symmetri ut i min poesi låter jag min versfot glida utåt i spagat Handsken kastad ju är, men med lite besvär kan den ledigt vrängas ut och in med resultat att refrängen blir en kvinnoslogan damerna har ordet nu för frågan Vart tar alla vackra gossar vägen och var kommer alla fula lia gubbjäklar ifrån? Det är rent av som man blir förlägen när man ser det lilla som finns kvar av Romeon. Han fordom var slank och flott och dansant Nu snarkar han när det inte kluckar I grogglaset hans, hans hjässa är blank Så undra på att ni stackars kvinnor suckar Vart Tar alla vackra gossar vägen Och var kommer alla bakarna på makarna ifrån? Jag har skådat bättre dagar skild av losvans född från Hessen av den gamla östermalmska ädelaristokratin men jag är inte den som klagar fast jag vet att med noblessen är det slut nu regerar Gud i klagat parvenyn i dess lotter ädel adel höll taffel för paladinerna. Där sitter nu Reso som proprietär. Så jag vill mena att det har kommit en katt in bland hermelinerna. Och det är minsann inte bara där. Det är ynkligt att se plepsen i dyrbaraste skinnskinkarna. På Cecils jag tog en kopp te häromdagen och där satt hela Stockholms rävfarm och svansade sig för minkarna i nyrapad uttro i astrakan. För vad det vi nobla som skunka och sabla nu sveper sig stans parvenussor i sjok av gråverk och iller för vad det fru killer och jag som är päls och vi gick i snok men man genomskådar både opossumar och pingvinerna när närtsarna jamar om en hund skäller till. <laughs> Ja, då vet man att det har kommit en katt in bland hermelidera uti våran halvdana society. I den nobla veckjournalen kommer blatte Kamilfotta medan kungligheten kämpar för att synas radikal har vårt rike börjat verka filial till Cobargata. Kort sagt döme av modellen anno Datsomal. Herr von Platen och von Algren har näsa för naftalinerna. De vädrar förstinnor som tax framför gryt. Så i VJ kommer inte en katt innan hermelinerna. De motar fru Höök ut med paraplyt. Undantag görs givetvis för det ofrälse damer som har skinn på näsan och armbågar vassa som spjut och som gett sig fanken på att vid hovkoren ska de segla in och leka med lillprinsen skälmskt tidigt. Vid Sandhamns regattan vad det är fint som attan med Olav och Astrid och ex-prinsar på miljardskepp där stassen så flott var att dassen var utsmyckade med van Dyck och Corot varje gång en simpel folkbåt försökte att kasta linorna mot klubbhusets bojar så hördes ett rop KSSS släpper inte en katt in bland hermelinerna! Till segling och klasskillnad hör ihop Monarkin triumferar när den franska republiken inte kunde finna någon lämplig efter men dess France. Jag för min del protesterar givetvis mot erotiken hos de kungliga personer som begått en mesallians. När i Norge en prinsessa sig sänkte till rederierna. Ett skri utav fasa från Buckingham Buckinghammiljön. Titta Filip, det har kommit en katt in den här blidra! man sju dagars hovsorg i Randikte bjöd. Kungligheten här i Sverige är uppblandad med en massa tjej så en royalist här går ständigt i sörj. Jag tar aldrig emot en bjudning till hovet och jag riskerar ej att träffa grevinnorna Luxemburg. Karl Johan med Kerstin har nog råkat värst in i eländet veckojournalen. Nåja, det är sunt. Men det är rent oanständigt att Karl Johans Johansett ska åka in uti året runt. Jag nog litar på prins Bertil men han far med flygmaskinerna ner till Rivieran så ofta att jag har börjat ana att det har kommit en katt in bland hermelinerna. En till. Nej, då skulle jag dö av slag. Jag en släkting har i Skåne baronessan Rammel, moster, på långt håll till den där påvel som mot stamträt lyft sitt ben. Hon höll på en dag att dåne när på väg till Övets kloster vid ett folkparksplank hon stanna och betraktade entrén. Ty där såg hon på affischen bland sådana som går på linorna sin släkting i all hans knäppoppdekadans. Kom och titta, det har kommit en katt innan här glidra, en kronas entré, lyckans jul och dans. Förr var adelsmannen kaxig, han slängde sin börs med förstliga ärr till sina livegna, men denne gamle baron tar betalt för han är gaxig av tjänstefolk, barn och militär i en atmosfär utav svett och kron. Och vad ska man trosen om den gren från rosen som skuttar i operabaletten, mon dieu. Hon glöms utav anor bland ofränse svanor med köbricka väntar sin tur att dö. Ballerinerna i Svansjön förökar sig som kaninerna när äntligt den adliga svanen får plats. Ja, då hoppar ur kulissen en katt in den helglidna! Vår svenska Pavlovska fru Malmstedt Ratz. ja, jag säger då det Den kärleken, den kärleken till finska barn Hur har den inte lyst ur varannan blick? Ett eh, man, Det apperten, det apperten gav upp på NK En dag där man fick Se alla Stockholms damer som klär sig elegant Ta kakor av herr Fant och en och annan tant och nöp i filmcharmören som trodde hon att hon var på en realisation. Alla bakverk gick in ut i entrén, ut i entrén så det åts vetemjöl som kunnat rädda ett land från svält. Ja, jag säger då det, den kärleken, den kärleken tack vare den, vad har magen ej smält? damernas pälsverk låg representerade uppehälle för flera tusen små. Men pressfotografen som fotograferade han tänkte nog då och då det var fan vad de står I närleken, i närleken utav prins Wilhelm Så fort man försöker att ta en plats Ja, jag säger då det Den kärleken, den kärleken Vad vore livet om den inte fanns Ja, jag säger då det Den kärleken, den kärleken till vita sporten Vad den har föryngrat vårt majestät Där står åldern i vrån med smäligen, med smäligen Att den på sportsmannasjälen går bet Jerring som är rektor Man gick i fiffikus I radion som plus Blev hovlig medikus Genast kunde kungen Ej själv beträda plan Men då kom Rosita Serran och resultatet av den konserligen, konserligen blev att det genast blev bollning med kungliga Pettersson. Ja, jag säger då det. Den kärleken, den kärleken, den stimulerar både hoppet och tron sköna Rosita vars stämman vibrerade sjöng om Bobby med royalistisk där Men när majestätet steg fram och signerade hennes chilenska gitarr hennes röst satte sig på tvärliken, på tvärliken Men våran kung han la bena om nacken som förr med glans Ja, jag säger då det, den kärleken, den kärleken Vad vore livet om den inte fanns? ha en annan hatt tror jag. Varför rotar veckopressen hos manege och hos fanessen, eh, kort sagt ut i alla fonnars eh, liv? Att det än finns HKH och att Haupt har gjort byråer är ett ganska ledsamt ledmotiv. Vad höga kretsar gör, det får vi där utanför inandas via djuptryckets oddar. Det är en doft ifrån den fina världen utav schäslong och följetong. Vicky Baum i hög extas, Gustav Alli i enfance och i profil i randig pyjamas. Det är en doft ifrån den fina världen. En smula kvalmig, vad gör det? Tack vare veckan och pressen vår. Varenda hydda får en doft utav Salong och societet. Göteborg sig snabbt förvandlar till en storstad där man handlar som ute i boater i Paris. Ute i fönstren flatteskyltas, om det också bara syltas och säljs choklad och speceri. Fast kassan ej var god, jag häromdagen fick mod att ta en titt in i eh, silver Evanders bord. Det var en doft ifrån den fina världen utav Bonn Street och lång kredit Allting lockade till köp, ormskinnskor på golvet kröp och expediten som i slipsar nöp. Han var en boft ifrån den fina världen som sänkt sig ned till mitt paket. Vid dörren bugade en grupp Ur benorna steg upp en doft av salong och så sitt Tidsmålaren i himlaspelet går jag kring På jordens ring, ja alla ting Ger en släng av skandesleven, så i mig ni se En veritabel guldförgyllare Förgyll vad du kan förgylla Jag sjunger med hinken till hans Varenda aktie i mager möda Ger jag en liten prydlig gullig glans I kanten jag fyller var sprucken ranka Med bladguld ni frågar hur så Jo så jag målar Donna Bianca Ty det roar mig att måla så varför är människan på sitt leende så sabla snål Med stumma tål nås många mål Som med sura miner aldrig nås Ack nej, be tandläkaren din att hjälpa dig Förgyll vad du kan förgylla Plombera med pärlor var tand och le som sickan mot parkett och hylla hon var för hela Sveriges långa land Vår Karlsson Men sedan hon blev matrona Hon kallar sig Reuter till på Sitt Karlsson fick hon jacket krona Och det roar hennes små så jag ger var rostig kyrktopp Här och var en liten klatt I färgen matt På en demokrat till exempel Allan Fukt går jag och köper färg åt denna politikens pinneberg. Förgyll vad du kan, förgyll hålla Herr Fukt blir så lätt grädevin Han darrar för trots allt och börjar hylla Det ideal som delas av Hedin och Rytger Jag uppmuntrar även Per A och övriga sossarna små Partiet bör ej fuktan bära Vi roar våran kulpress så när jag tar till min önskepensel blir det helg igen I Belgien, Leopold vår vän Reser till fru Wilhelmina på ett kärt besök Och tas emot med vals av blomsterlök Förgyll vad du kan förgylla Så fritt blir vart folk och vart land till Oslo far kung Kristian att hylla kung Håkon i kortege på Karl Johan på ryggen Laval och Petain lagt byna Europa är fritt från ersatz den glada dag när Sankt Helena på nytt blir en historisk plats Winston Churchill blev förr smått förargad, ja flörr, när herr Krips ville bjuda på en kämmel som i Ryssland var gjord Men nu delar han bord med herr Stalin och hans crème de la Kreml han av Josefen nyligt bjöds att komma åter på en visit och motiveringen var enligt pass i Moskva att herr Molotov muttrat en dag Vem vet hur länge vi har varann Hur stark är månen London Bridge Vem vet hur länge en gentleman från Oxford kan vara ut Herr Stalin inbjöd Churchill über die ganze große Welt. Ta på dig blåställt och låt oss tala om Roosevelt. Vem vet hur länge vi har varann, hur lång tid Englands societ och drottning Bessie med kunglig man vill dricka vodka med Sovjet de röda horder och Englands lorder och Lady esters magnificens det finns en gräns Via tonernas makt har jag uppnått kontakt både i Ystad och Flen och Haparanda. Telepatiskt jag känt att en gnista jag tänt här och var utav högkonstnärlig anda. Men min konst är FMR och fast min sång har en stor publik som har både smak och förnuft är en visa, en doft Men behandla mig inte som luft Vem vet hur länge vi har varann Ty visor falla så som löv Pass på min vän mens du lyssna kan En vacker dag så är du död och vackra visor är dessvärre ej någonsin långa Dess tankar trånga och rimmen är inte många Vem vet hur länge vi har varann Så låt det ord som rimma på En vänlig tanke går hand i hand med trofast blick ur ögon blå Men ord för förgömma kan lätt bli dumma och även för en kuplett-tendens det finns en gräns